Prajem vám pokojný januárový večer. Vždy, keď sa toto vysloví v roku poprvýkrát, tak si človek zvyčajne povzdychne, ako ten čas letí. Rok prebiehajúci e, ide postupne do vyšších a vyšších obrátok. Ten predchádzajúci je už definitívne minulosťou. No a ten nový tradične všetko ukrýva. Nie je to žiadna zlatá rybka, lebo želaní máme kopec, ale čo bude na jeho konci splnené, to je v tejto chvíli ešte naozaj veľká záhada. Končí sa nám pomaličky aj obdobie novoročných predsavzatí. Niektoré už z hltolku až na odpadky, keďže nie každý vlastníme pevnú vôľu. No a medzi najčastejšie zvyčajne patrí boj s nadbytočnou hmotnosťou, ak ste svojmu telu ale počas e, sviatočného obdobia nedali veľmi zabrať, tak už aj to môžeme pokladať za dobrý štart. No a jediné, čo k tomu potrebujete, <laughs> tak to je vytrvalosť. Vytrvalých je dosť na tomto svete. Po príklady nebudem chodiť ďaleko, takto v predvečer troch kráľov, pretože jedna trojka e, sa chystá aj pred vás predstúpiť, aby vám napríklad v oblasti boja aj s tou nadbytočnou hmotnosťou, čo to poradila, začínajú sa tajomstva zdravia. Prvé v roku 2026. Z Banskej Bystrice vám príjemné počúvanie želá Peter Kršiak. Tým druhým kráľom na linke telefonickej by mal byť Peter Planieta. Haló, haló. Haló, haló, pozdravujeme Banskú Bystricu a poslucháčov. Je tam, takže pán Planieta, tak ako ste to ustáli tie tri týždne, keď eh, boli potoky slz, že kde sa my skrývame a nakoniec sa objavujeme teda s trošku väčšou prestávkou ako zvyčajne, lebo to pripadlo na tie sviatočné momenty. Tak kde ste sa ukrývali vy? No, my sme sa neukrývali a mm, ja to, čo som hovoril, že v podstate ten koniec roka som mal taký, že veľmi rýchly, lebo tým, že som si tam dal vzdelávanie a kurzy a pred Vianocami som mal skúšky, tak to bol taký fúkot z každej strany. Samozrejme, koniec roka robia sa inventúry, musíte iné veci ako keby podoťahovať. Tak to bol taký, že záverečný sprint. no a samozrejme, keď prídu sviatky, tak ja vyhodím rýchlosť a e, v podstate ničomu som sa nevenoval len som proste oddychoval, užíval som si sviatky s rodinou a tak. Uh mhm. -huh. A dotiahli ste niekoho aj ku sebe na štedrý večer, alebo ste to mali len tak v úzkom kruhu? Nie, nie, tým, že my sme stále niekde s ľuďmi, tak ten štedrý večer máme vždy takú klasiku, iba v rámci rodiny a potom e, po sviatkoch ideme, sme boli na Orave <clears throat> pozrieť maminu. Či je tam stále na... ešte zdravo, áno? Na Orave zdravo. Áno, áno, tak ten vzduch tak stále tam je taký, že ja keď si vystúpim z auta, tak si to vždy užívam, lebo ten vzduch je úplne iný. Aj teraz v Bratislave dneska napadol sneh, tak ten vzduch je úplne takú tu, má takéto čaro. Uh, ono ťažko sa to definuje slovami, ako vonia ten vzduch, ale každý to možno zažil, ak sa samozrejme človek na to nasmeruje, alebo je taký, že vnímavý, tak vníma, ako ten vzduch mení svoju kvalitu. No a dneska tiež, keď som bol vonku, tak v podstate ten vzduch má taký ten oravský vánok, taký ten šmrnc, lebo to keď napadne sneh, tak ten vzduch sa samozrejme trošku prečistí a inak vonia. Vy ste spomínali, že máte za sebou skúšky, no tak ako, diplom alebo titul pred menom za menom? Hej, hej, hej, DRMR, To ja som mal DMR, že som to domrvil, ale vy nie, predpokladám, že by ste v pohode zvládli všetko. tak jasné, tak tým, že človek dobre je, tak vidí, ako tá mysel eh, dobre funguje. No samozrejme, eh, tento kurz nebol o tom, že o biflovaní, ale o tom, čo človek pochopil a čo vie potom v rámci života zaviesť. A tým, že veľakrát ako keby moje konzultácie boli nastavené to, že riešili sme zdravie, riešili sme napríklad nejaké vzťahové úrovne, no ale teraz už mám aj nástroje a techniky na to, aby som mohol riešiť mysel a také tie rôzne programy, vzorce, ktoré my máme ponahrávané a my veľakrát ani nevieme, na ktorej úrovni sa tie ako keby chyby nachádzajú. No a tým pádom, že môj dar je opravovať, tak som zase zvýšil svoj, svoj úroveň, čo sa týka opravovania. Opravovali ste v skúšajúcich však. Nie, nie, nie. Skúšajúci... Že to ste sa pomýlili v tejto otázke, vážení. Nie, nie, to bolo uh, zaujímavé, lebo v podstate mne to pomohlo vo všetkých úrovniach, nie len v tom, že som uh, pochopil, ako ľudský mozog funguje, ale som uh, sa naučil aj napríklad dôležité techniky, na to, ako efektívnejšie komunikovať, čiže keď aj robím nejakú prednášku alebo budem robievať semináre, tak viem si to trošku upratať, lebo tiež nás to nikto nenaučil, tak ako nám nikto nevysvetlil, ako máme jesť, tak nás nikto nenaučí, ako prednášať, tak my to robíme tak, ako to cítime, že postavíme sa, niečo odkvákame a myslíme si, že jej ľudia sú nadšení, tak je výborne, ale tým, že sú rôzne typy ľudí, tak e, keď je dobrý prednášajúci, tak dokáže zachytiť a podať informácie takým spôsobom, že či už je to vizuálny, auditívny alebo kinestetický typ, tak každý z nich si odnesie z tej prednášky to, čo potrebuje, nie len uh, v podstate jeden typ človeka, Čiže zoberme si, že e, všetci to poznáme zo školy, keď je profesor vizuál, tak on sa otočí žiakom zadkom uh mhm. -huh. a píše na tabulu a rozpráva do tabule. Áno. No a teraz tí auditívni proste z toho nemajú nič. Majú, po pozerajú sa mu na chrbát. Áno, pozerajú sa mu na chrbát. A keď je to pekná profesorka, tak to ani nevadí. No, tak ale potom o to menej si pamätajú z toho <laughs> učenia. Áno, to je pravda. A, a, a samozrejme tí kinestetici si to potrebujú vyskúšať, čiže oni by potrebovali nejakú praktickú ukážku, uh mhm. -huh. aby si to mohli zapamätať a toto s nami nikto nerobil. Samozrejme, ani učitelia na školách sa to neučia, tak ako sa veľa vecí neučíme. No tak samozrejme tým pádom Eh, my sme si z tej školy eh, odniesli to, že väčšina ľudí sa tešilo, že konečne končí škola a potom ľudia nastúpia do novej školy a to je škola života a tam si zabudli a samozrejme ten náš školský systém nás vychoval v tom, že na čo sa učiť, keď nás učia hlúposti, lenže my a na to, aby sme v tomto živote prežili, potrebujeme mať zručnosti, ako sa ďalej učiť, ako sa rozvíjať. Mm. A tým, že škola toto udupala, no tak samozrejme potom väčšina ľudí len prežíva život a žije z eh, jedného bodu A do, do, do bodu B a ten bod B je v podstate, keď už zostarnem, už budem dôchodca a potom už budem si užívať život a užívanie života dôchodcov je, sedím pri telke a šťukam. Len mi potom povedzte, ako písať na tabulu a nebyť aj chrbtom otočený. No jednoducho, veď keď ste napríklad uh, e, právák, no. tak sa postavíte uh, z boku a píšete pravou rukou, že nie uh, na tabulu. Ano. A uh, ste otočení ľavou stranou k tej tabuli a pravou rukou píšete na tabulu, čiže nie ste úplne celý otočený na tú tabulu, a mhm. ideálne, keď máte flipchart, čiže si ho viete potočiť, že ešte viac môžete stať bokom a vy keď píšete, tak napíšete a potom sa otočíte k tým ľuďom a rozprávate im, mm. že nerobíte to, čo robia väčšino, alebo čo sa bežne vidí, že niekto sa postaví a odmemoruje celé to, čo sa naučil. Ano. Lebo aj napríklad aj dcera teraz, keď chodí na vysokú školu, tak sú tam profesori, ktorí chcú od nej od slova do slova, čo je čistý úlet, lebo na čo by mal človek vedieť veci od slova do slova, keď pre ňoho dôležité je, že či tú látku pochopil. Preto ja sa teším, že na tom kurze nebolo podstatné, že či všetko vieš, vie človek odmemorovať, ale že ako to pochopil, ako to vie v praxi použiť. Mm -hmm. Čiže preto tam boli aj také, že tri typy testov, že jeden bol, že sme mali test, čiže z toho, čo sme všetko preberali, tak tam boli nejaké otázky, kde ste odpovedali ABC, kde ste napísali nejakú odpoveď, že tam bola otázka, čo znamená napríklad... Mm, uh, nejaká, nejaké slovo, tak ste o tom slove písali a rozpisovali, alebo ste rozpísali nejakú techniku. No, takže tam boli takéto dve, tri formy odpovedí a potom tam bola teda prezentácia, že ste si mali vybrať nejakú tému a tu ste odprezentovali a potom ste robili ešte taký, že coaching, aby ste prišli na to, že každý mal nejaký si nájsť problém ktorý ho napríklad trápi a teraz ten coach mal prísť e, na to, na ktorej úrovni ten problém nastáva, takže hm. bolo to v tomto prípade o pochopení, nie o biflovaní. No ja keď si vybavím e, svoje skúsenosti zo základnej školy, tak e, súdružka učiteľka Hevierová, to bola mamina Daniela Heviera, tá nás na základnej škole učila Slovenčinu, tak tu si pamätám viac od chrbta, ako píše na tabuľu, ale boli aj takí učitelia, e, ktorí si to predpísali dopredu a prišli potom na vyučovanie a len roztvorili tabuľu a už to tam bolo napísané všetko a to bola výnimočná skúsenosť a potom sa používal meotar, to znamená, že sa to premietalo na stenu a tam už učiteľ nemusel sa starať o písanie, mal to na tej fólii a iba to čítal a ukazoval ukazovátkom. No, takže sú rôzne formy. E, určite tá forma druhá, tretia je lepšia ako otočiť sa a rozprávať celú hodinu do tabule, hmm. lebo toto asi ťažko niekoho... A tak my poznáme aj jej tvár, samozrejme, lebo sa pozrela občas aj na nás, hlavne keď sme vyrušovali o niektorých. Jasné. No. no veď, ale tak e, čo tam budete robiť, keď to je čistá nuda, že reálne keď ja som aj začínal robiť prednášky, tak tiež jeden môj kamarát, ktorý ma potom vydal po, po rokoch, tak vraví, že ty počúvajte, si sa dobre posunul, lebo tvoje prednášky na začiatku, že ty si bol iný uspávač hadov, že, lebo mňa to nikto nenaučil, len ma postavili, poďte nám porozprávať, vy toho viete veľa, mm. tak poďte rozprávať, lenže mne nikto nevysvetlil, že ako by som mal rozprávať, že by som mal meniť napríklad nejaký tón hlasu, a že no. by som tam mal používať napríklad metafory a takéto, že príbehy. To znamená, ja som sa postavil, rozprával som, čo som vedel a, a ľudia nejako odchádzali s nejakými informáciami, ale dneska, keď som samozrejme tým, že mám dobrú intuíciu, tak som videl, že na čo ľudia pozitívne reagujú a tak ja som si za, za pochodu tie moje prednášky tak upravoval a zdokonaloval. No a samozrejme ďalším učením a zdokonalovaním to viem posunúť ešte ďalej. Takže a o tomto by to malo byť, že ľudia by sa mali prirodzene posúvať uh mhm. -huh. a ten celý náš školský systém by mal fungovať tak, že deti sa neuveriteľne tešia do školy, že ráno vyskakujú z postele, a oni sa tešia, lebo idem do školy, že dneska sa budeme, pokračujeme v tejto zaujímavej téme. tak takto ja, že dnes tento učiteľ nepríde, hurá, rýchlo. Ja. <laughs> No, takže uh, málo ktorí, okrem tých, čo mali jednotky a čo sme ich takže volali, že bifloši, mm. tak to boli jediná kategória detí, čo sa do školy tešila. Potom ostatní sa tešili tí, čo bola zase opačná kategória, tí, čo ledva preliezali, lebo tí si robili zo všetkého prdel, takže oni sa tešili, že z koho si urobia prdel. Áno, alebo potom... že zajtra ideme na branné, respektíve do divadla, do kina. Áno, áno. No a potom tam bol väčšia časť, ten stred, ktorý to nejako prežíval a každý sa tam niekde bortil s niečím, ale celý ten školský systém, preto som hovoril, že v určitom štádiu môjho života si urobím súkromnú školu a v podstate zabezpečím, že tie deti budú mať neuveriteľné schopnosti a danosti. A aj teraz, keď boli napríklad sviatky, tak tam bola nejaké majstrovstva sveta v atletike, tak som si niektoré veci pozrel, lebo taký ja šport mám rád. A videl som, ako napríklad niektorí ľudia, že majú talent a akým spôsobom s ním fungujú. A samozrejme, niektorí iní to majú tak extrémne, že vydreté, ale aj v tom športe sa dá do toho pustiť taká tá ľahkosť a samozrejme to by ale v podstate museli tí tréneri pracovať na tej úrovne, že aj na tom mentálnom nastavení, aj na tom fyzickom, aj na tom výživovom. Veď to vidíme v našom slovenskom športe, a ako to celé funguje, že my máme hviezdnych hráčov a zoberme si, že Slovensko s nejakými 5 plus minus miliónmi, ale v podstate tie talenty sú tu a rodia sa a dostávajú sa či už do, v rámci futbalu alebo hokeja, že tam tie ako keby skoky vidíme, ale v rámci nejakej napríklad atletiky to je extrémny prepad, to je diera v čomkoľvek, mm. že okrem samozrejme narodí sa občas výnimka ako Sagan, uh, eh, Vlohová a takto, ale tak či tak oni tak bliknú na tom, na tom uh, ako keby sve medzinárodnom svete, ale nežiaria tam dlho, že to je fakt taký, že blik. A záležitosť je o tom, že čo sa s tým dá urobiť alebo neurobiť. A samozrejme, veľa ľudí si povie, no veď s tým sa nič nedá urobiť. No jasné, že je ťažšie vystupovať zo zóny komfortu a je úplne jednoduché, že napríklad teraz už boli sviatky a ja už som sa tešil, že je, začína pracovný týždeň, že už sa pustím, že tam som si tak pre seba povedal, že nech si teličko oddychne, aj mentál, lebo toho učenia a tých aktivít bolo veľa, ale ja už sa teraz tak teším, že začnem niečo robiť, začnem tvoriť. Ja si neviem predstaviť, že by som takto na gauči sedel a len sledoval niečo. Mm. Samozrejme, že cez sviatky sme si pozreli zaujímavé uh, aj rozprávky, ale aj filmy, a e, to čo, to, čo u mňa veľmi zarezonovalo, a to je Vianočná koleda a e, od Disneyho, to je rozprávka, kde bol taký starý frflavý pán a stalo sa mu, že jeho spoločník zomrel a potom ho prišiel upozorniť, že ešte má šancu, aby sa zmenil, lebo on tým, že bol taký držgrož, tak teraz jeho život po smrti je veľmi ťažký a krutý no ale že ho prídu navštíviť minulosť, prítomnosť a budúcnosť a že bude mať šancu ešte s tým niečo urobiť. A podľa mňa, aby som každému človeku odporúčal, aby si prešiel takýmto svojim životom, že sa pozrie do minulosti, aký, aké bol dieťa, potom si pozrie prítomnosť, kde sa dneska nachádza a čo si okolo neho Eh, jeho priatelia a blízky myslia. No a potom by sa pozrel do budúcnosti, do úrovne, kedy zomiera, že ako vyzerá jeho život, ako uh, pristupujú k nemu ľudia a kto vlastne na ten pohreb by išiel. A garantujem, že keby ľudia mali túto možnosť toto si prežiť, tak 90% ľudí žije úplne iný život. Hm. To znamená, väčšina, väčšina ľudí ho len prežíva a potom v určitom štádiu namiesto toho, aby boli vďační, tak začnú ľutovať a obviňovať celý svet namiesto toho, aby oni si uvedomili, že so svojím životom môžeme vždy niečo urobiť. A začína nám nový rok, tak každý človek si môže sám zhodnotiť, že ako vyzeral môj rok 2024 a ako som na začiatku a na konci roka 2025 a začiatku roka 2026 som iný človek, som lepší človek. Čo som urobil pre svoje okolie, rodinu, priateľov, svet? A ako vyzeral ten môj život? A každý by si mal urobiť túto štatistiku mm. a tam by pochopil, že či ide smerom dopredu, alebo ide niekde nejakým zvláštnym smerom. Tak zatiaľ tu rozpráva len minulosť a prítomnosť. Dáme o chvíľočku slovo aj tej budúcnosti, ale ešte skôr ako ju privítame na našej druhej linke a pozdravíme Žilinu. Tak ešte jedna vec mi tak napadá, keď ste spomínali, ako vám otvárali oči pri tom prezentovaní vlastných prác a teraz si zoberte, ako veľmi študujú politici, ako ten národ oblbnúť a čo všetko, aké praktiky sa ideálne ponúkajú a používajú, tak e, vy sám vidíte teraz do toho viac. No jasné, a keď poznáte komunikáciu jazykom, to znamená, že vy viete tie slova poukladať tak, že viete toho človeka zblbnúť hm? a samozrejme tí politici tým prechádzajú. Ja sám som bol, čo ja viem, 10 rokov dozadu na jednom e, školení u psychológa, ktorý normálne školil takto politikov, aby oni komunikačne boli zdatní, aj keď sa čudujem, lebo keď počujete niekedy tie komunikáciu v tej politike, tak si poviete, mama mia, veď on na všetko zabudol a nechal sa strhnúť svojimi emóciami, ale oni tieto nástroje majú a vedia, ako tie slova poukladať. A teraz si zoberme, že by ste len venovali 5 rokov tomu, že budem študovať komunikáciu a keď ju začnete dobre študovať a 5 rokov dáte tomu, že sa budete venovať non-stop 5 rokov tomu popri svojej práci, tak vy sa stanete taký geniálny, že v podstate za ďalších, ďalšie roky budete zarábať obrovské množstvo peňazí, lebo budete vedieť dosiahnuť, budete vedieť vysvetliť, budete vedieť predať, budete vedieť oblbnúť kohokoľvek, lebo toto všetko sa dá naučiť a vôbec to nie je ťažké. Len samozrejme, prečo, ten, prečo iba pár ľudí takto funguje a prečo väčšia časť ľudí bude žiť ako priemerný od výplaty do výplaty, lebo nevystupujú zo svojej zóny komfortu a nerobia tie kroky, aby sa v živote posunuli, aby boli iní ľudia, aby to nebolo o tom, ako máte obľúbené, že dal som si predsa vzatie, že nebudem jesť klobásu a druhého januára som si ju predsa vzal, takže takto funguje väčšina ľudí. Mm. Že oni si dajú predsa vzatie na konci roka a začiatku roka, ale je dokázané, že 90% ľudí vo februári už nič z toho nerobí. To znamená, to je klasická štatistika, aké slabé vôľové vlastnosti máme alebo ľudia majú a ako geniálne dokáže Matrix manipulovať obyčajných ľudí, aby ostali priemerní a obyčajní. Ako som už povedal, dnes sú tu tiež tri elementy. Ja budem zastupovať minulosť, vám pán Planeta, prípadne prítomnosť a budúcnosť. Tu bude reprezentovať Miško Zachar, ktorého by sme mali mať už na našej Teamsovej linke. Pozdravujem všetkých, aj vás dvoch. Vítaj, aj naša, bu vítaj naša budúcnosť. No, no, tak jeho to... by som jeho by som dal skôr do tej minulosti, lebo on hovorí, a toto sme mali a tento dátum v takomto. Áno, je to možné, ale predsa len je z nás najmladší, tak mu dajme budúcnosť trošku. Ja. Ideálne by to bolo tak, že vy by ste boli prítomnosť, Michal je určite minulosť, lebo tento ťaha stále do minulosti. Aha. A ja, ja ukazujem ľuďom šťastie budúcnosť. Vy to preobsadzujete že... teraz úplne. Áno, áno. No lebo musí to mať nejakú logiku, lebo to... Lebo keby Michal bol budúcnosť, tak povie, toto je zaujímavé a tuto pozrite, aký máte obrovský potenciál, čo vám to prinešie ale jeho veta veľakrát začína. No a tento dátum sme mali v tejto relácii v no. roku no. 1900 pána. Takže... No. Miško, vítaj aj ty v roku 2026. Ako si si užil bez pingpongu? To užil som si to podobne ako minulý rok. <laughs> Vieš čo, však ja som mal ping-pong. Eh, mali ste bol... o Vianočného kapra? turnaj? Vieš čo, bol taký Štefánsky a bolo kopec iných turnajov. Ja som na jednom, lebo potom som bol viacej s rodinkou. Mm -hmm. Takže ale ja som si to užil celkom. Zase som viacej lozil ten teraz. Joj, tak ty si naozaj ako minulosť po štvornožky stále. Á, tak štvornožky, ale vertikálne. <laughs> no a za akými plánmi vstupuješ do tohto nového obdobia? Vyhrať nejaký turnaj alebo aspoň zápas? No, tento rok eh, by som veľmi rád bol úspešný na nejakom z tých veteránskych turnajov. Počkať, ty Ideálne... už medzi veteránov patríš? No ja na to nevyzerám, ale hej. <laughs> ale to možné. za to, že veteráni v stolnom tenise sa hrajú už od 40 takže Od 40 to sa dá tak už si prekročil túto hranicu. No to už dávno. <laughs> je toto možné? Pán Planeta, čím ho krmíte, že už tak rýchlo zostarol? Ja neviem, on, on ide nejakým rýchlikom. Uh mhm. -huh. To je na, naspidovaný. Takže veľmi rád by som vyhral nejaký z týchto turnajov, ano. čo je ako... Není to úplne jednoduché, pretože tam hrajú veľmi kvalitní hráči tí 40 ešte, keď sú tam hráči, čo hrávali prvú ligu, ligu, ale niektorí ešte aj hrávajú, tak to je výzva. A môžu aj taký prísť na veteránsky, keď ešte sú aktívni? Jasné, tam je jediná podmienka, aby si mal minimálne 40 rokov. Uh mhm, -huh. no. Respektíve môžeš hrať, ešte nemáš 40 rokov, ale v tom danom kalendárnom roku ich musíš mať. A robí sa aj tak, ako že keď niekto napríklad, ja neviem, na konia lezie, tak mu dajú ťažšie závažie, aby bol dorovnaný súperom. Je taký handicapový priestor aj pri pingpongových hráčoch? Vieš čo, to musí byť vyslovene handicap turnaj. Zrovna včera bol taký, kde v podstate koľko bol rozdiel ligový medzi hráčmi, tak toľko bodov mal náskok ten slabší z nich. Čiže to už pri začiatku zápasu, že napríklad začneme... Na, kaž, na začiatku každého setu. Mám už náskok 13-0 napríklad. No to nie, lebo toľko líg nemáme, ale <laughs> keď hral napríklad hráč z prvej ligy s hráčom 6. ligy, tak rozdiel je 5, tak mal 5-0 ten uh, zo 6. ligy. Každý set viedol 5-0. A prehral 15-5. No hra sa do 11, takže do 11. 11-5. My sme hrávali ešte do 21. Áno, to kedysi aj ja, to som zastihol, uh mhm. -huh. ale ono sa to už v roku 2000 a 2001, tam sa to lámalo. A prečo to takto skrátili? No pretože zistili, že ľahšie porazia Číňanov do 11 Aha. ako do 21. No ale zase do 21 je stále ešte šanca ho dobehnúť. No práve, že do 21 ide o to, že keď sa hrá kratší set do 11, tak je väčšia šanca, že ten slabší vyhrá. Áno lebo tam stačí trochu mentálneho zaváhania a už je to preč. A pri Číňanoch nemáš náskok, tam začínajú všetci od nuly. No, tam pri tých Číňanoch by sa ten náskok zvyšiel, ale, ale nie, nemáš. No dobre teda, tak mám pocit, pán Planeta, že by sme ten začiatok mohli mať prednešok za sebou. Nie, že by nebolo, o čom ja tu mám ešte pripravenú jednu tému, ale aj výzvu pre poslucháčov v prípade, že chcú ovplyvniť priebeh dnešného večera a aj ho natiahnuť, tak e, studiozavinač slobodnývysielac.sk samozrejme v čase premiéry, čiže 5. januára 2026 a môžu nám teda zaslať nejaké tie svoje otázky. Aj tu niečo už skočilo, tak by sme sa tomu povenovali po úvodnej pesničke, lebo prvá polhodinka je e, za nami a dnes si to dovolím teda vyplniť tými, ktorých dátum narodenia pripadol práve na 5. januárový deň. Nie je ich veľa, ale niečo tu máme. A začneme osobičkou, ktorá sa narodila ako Peter René Cipriano Bauman vo Švajčiarsku a jeden z jeho takých hudobných klenotov, možno to každý nebude vidieť ako klenot, je aj nasledujúca skladba. Chihuahua Chihuahua Chihuahua Chihuahua, Chihuahua. about she won't. Why? Yeah, that's cool. Oh. space. There it is, my place. Someone else wins the race. No, I give up. Today is not my day. But then I take a deep breath and say. wow. a určite treba povedať, je to umelecké meno DJ Bobo, švajčiarsky skôr DJ zo začiatku, potom neskôr aj spevák a pri takýchto pesničkách človek hneď zistí, ako teda i tie roky utekajú, pretože toto bola novinka pred 23 rokmi, pán Planeta, neuveriteľné. No, tak všetci, čo chovajú čivavis, tak, sa, tak si to <laughs> tak si to už Aj tí, ktorí majú bobo, majú v tejto chvíli priestor sa realizovať. Ideálne je, ak v tých mailoch budú aj dátumy, ale nie je vždy tomu tak, preto taká zahrievacia otázka od e, písateľa píše pod menom Mikuláš, takže môžeme mať Mikuláša aj po novom roku. Chcel by som sa opýtať, že či poznáte knajpovanie od Sebastiana Knajpa a aký máte na to názor, po prípade aj váš pohľad na súčasné produkty značky Knajp. Tak neviem, či ste hneď v obraze. No, Knajp e, pracoval s e, vodou. Áno, to bol a... nemecký kňaz a liečiteľ. Áno, ja mám doma od neho knihu, Takže určite niektoré tie techniky, ktoré robil, tak alebo sú, tak sú výborné, len vždy treba si uvedomiť, že dneska je veľmi veľký boom, čo sa týka otužovania. No a treba si dávať veľký pozor na to, lebo ak ja mám oslabené obličky a vyčerpaný organizmus a idem riešiť niečo takýmto spôsobom, tak si môžem vytvoriť ešte väčší problém, a toto je celkovo, ako dneska veľmi veľa ľudí používa napríklad techniky na otužovanie a myslia si, že budú zdraví. Jasné, stane sa im, že napríklad nemajú chrípku, nemajú takéto problémy, ale ich životná energia sa vyčerpáva, lebo keď tam nie je rovnováha, tak e, obličky nemajú radi chlad. Takže ak ľudia nenarábajú dobre s tým chladom, a jeden z takých dobrých prejavov je, že či ráno dokážem vyskočiť z postele, či počas dňa mám vysokú energiu, či nepotrebujem kávu, a či mám ruky, nohy teplé vždy, čiže to sú také prejavy, kedy ten človek vie si odsledovať, že to, čo robím, robím dobre, lebo akékoľvek techniky, ktoré ľudia objavili, tak sú v niektorých veciach veľmi pozitívne a môžu veľmi dobre byť prospešné pre človeka, ale môžu, keď sa nesprávne používajú, tak môžu vytvoriť nerovnováhu a môžu vytvoriť chaos. No, on sám seba údajne liečil vďaka studenej vode a toto sa stalo mm, takým výrazným znakom e, spojeným s jeho menom, aj keď ešte v 19. storočí keď aj tá voda mala trošku inú podobu a ľudia tiež nemali vodu znečistenú tým, čím ju máme znečistenú my dnes. Lebo viete, no liesť, liesť do takej studenej vody na Slovensku, do nejakej rieky, ktorá už pretikla tromi, štyrmi obcami a mestami, <laughs> tak to nie je taká čistá voda, ako bola v 19. storočí. No jasné, určite eh, tá voda má obrovskú moc a obrovský vplyv podľa toho a, a samozrejme to, čo od, u nás tečie z vodovodu, tak to nie je pitná voda. A, OK, piť sa dá, ale o, tak ako ste to popísali, že ak niekto, my keď sme chodili s kamošom na túry a boli sme niekde v horách a bol tam prameň, tak keď ste sa napili, tak ste chápali, ako chutí voda a to, čo tečie z vodovodu, tak to sa nedá nazvať, že to je pitná voda. Hm, alebo si naberte teraz niekde za mestom, e, za akýmkoľvek, do priehľadnej fľaše vodu a zdvihnite ju proti svetlu a slnku. No, alebo keď si len naberáte vodu z vodovodu, tak vidíte, ako sa vám zbelie celá. Hm. Takže to sú veci, ktoré by sa človek na ne mal dať pozor. No a druhá písateľka Erika nám poslala niekoľko otázok, ako užívať napríklad umeslivky, nalačno pojedle prípadne ako často, aby som ich potenciál čo najviac využila, to je prvá otázka. No, čo sa týka umeboši sliviek, tak to máte poklad. Že slivky umeboši by ste nemali len tak používať, mali by ste si ich vždy nechávať v situácii, Napríklad, ako ja keď som mal koniec roka, že som bol extrémne preťažený mentálne, fyzicky, tak e, viete to telo podporovať, aby zvládlo ten, e, to preklopenie. Čiže oni harmonizujú akúkoľvek nerovnováhu a vitalizujú ten organizmus. Samozrejme sú veľmi silné na podporu obličiek, ale Eh, niektorí ľudia už sa ma pýtali, že no dobre, keď slivka mlboši je taká silná, takže ja keď zjem čokoládu a dám si slivku mlboši, tak ona to zharmonizuje, no zharmonizuje, ale nemyslím si, že bude 5, 6 alebo 7 čokoládu u mlboši slivka harmonizovať. Ona sa bude o to snažiť, ale naše telo je tak geniálne, že keď vidíte, vidí telo, že robíte hlúposti, tak je mu úplne jedno, čo mu donesiete, že vždy myslíte na to, že ako keď žene poviete, že je hlúpaňa, lenivá a dáte jej potom kyticu, takže ona tiež sa na vás nebude usmievať. <laughs> Mo možno by sa usmievala, keby ste dali plný kufrik peňazí a povedali tieto slova, no tak to asi by predýchala, ale za kyticu to asi ťažko. Takže reálne slivky umoj boši sú taký poklad, samozrejme sú ume tabletky, takže ume tabletky ja nosie vám vždy v eh, taške, kdekoľvek idem, lebo vždy sa stane, že niekto kolabuje a potrebuje pomôcť šťastí. Takže uh, ume boši slivky môžete, keď už viete, že som v takomto nejakom extréme, tak môžem použiť na lačno, čiže ráno, keď sa zobudím, tak si dám slivku, Samozrejme, tá chuť je pre väčšinu ľudí divoká. Ona je sladko, kyslo, pikantná, horká, že tam nájdete všetkých 5 elementov. A preto väčšina ľudí to chuťovo tak ako nezvládá a niekomu to zase chutí. Že dáte si to na lačno, potom sa môžete napiť a, teplej vody. A napríklad aj tento typ sa používa, keď má napríklad niekto problém s hnačkami alebo so zápchou, tak tá slivka vie tomu organizmu pomôcť. Samozrejme, ak máte napríklad takéto zaťažový stav, tak tú slivku umeboši môžete používať napríklad, že si varíte rýžu a šupnete uh, to do rýže a uvaríte tú rýžu so slivkou umeboši, nebudete tam dávať sol, len to uh, ako keby okoreníte, osolíte tou slivkou, samozrejme do polievok, do vývarov my sme na jeseň tlačili kyslú kapustu, tak ja som dal do suda tri slivky umeboši, aby som zosilnil tú kvalitu tej kapusty. kde viete takýmto spôsobom tú slivku používať. Alebo viete z toho urobiť čaj. Keď neviete, tak na stránke Elementy zdravia viete si pozrieť kuzu čaj, tam máte. Mhm. Uh -huh. A už to vidím v tých domácnostiach. Vidíš, drahá, prečo mi ráno tú flašku schovávaš so slivkou? Áno. No, druhá... Áno, ale to musí byť slivka umebočí. <laughs> Však on a, tomu a... tak môže hovoriť aj bez toho, že no, by to bolo. No a keď ste toto otvorili, tak <laughs> e, v podstate občas, občas mi nejaký taký milujúci človek ešte z takého starého programu donesie fľašu alkoholu, takže to ja sa tak usmejem, že no dobre, niečo s tým urobím. tak ale raz za čas ja mám takže naložené že keď chcete elixír, to sú pre, pre, pre pánov, alebo ak budete chodievať na dovolenky, tak si ja vždy na dovolenku, keď idem do zahraničia, tak si zoberem takú malú ťapku mm -hmm. a tam mám výluh, že tam je slivky na pol litra, ja väčšinou dám tri slivky u boši, dávam do toho ženšeň a ešte čo som, a ešte kustovnicu som do toho dával, že to máte taký elixír, čo sa týka patogénov, parazitov, mikroorganizmov. Ano. Čiže keď chcete ústať, tak takto viete, samozrejme kvalitnú slivovicu zdoslniť ešte takto, keď to skombinujete. Takže nevyhnete sa takejto porcii, že by vám niekto nalial kvalitnú slivovicu. No ja štandardne nepijem, že by som prišiel niekde na návštevu a oni mi povedia, že dajte si jeden do jednej Však nohy. ja netvrdím, že by ste mali pravidelne, ale zase úplne nie ste takí, že nikdy a nikdy. No, to zase nie. Ja mám no. doma uh, tak naložené asi tri flaše, uh mhm. -huh. že jednej mám takto uh, kustovnica umeboši uh, ženšeň, v druhej mám umeboši kustovnica, tam je veľa kustovnice a v jednej mám, že cesnak, že my sme mali napríklad v záhrade cesnak, tak som v podstate do asi pol litrovej flaše do polovicu na rozpučil cesnak a tam mám cesnak v alkohole, mm -hmm. že sú to také tri elixíry, ktoré tam mám a môžem ich potom používať. Aj to je Keď... cesta pre prípadného <laughs> alkoholika, dať si kopec cesnaku do takej flaše a povedať, drážek, ja idem jesť cesnak. Hej, hej, hej, no. <laughs> Alebo keď chcete, že, že vám drahá alebo drahý lezie na nervy, tak taký každý večer pol decak, keď si dáte a, a na ňu fúknete, tak... <laughs> Máte oddelené spálne hneď, nebojte no, sa. Áno, áno, povie, choď preč, ty smraďo. <laughs> a čo pingpongista, stolný tenista, Miško, e, takto a tvrdý alkohol? No. Mohol by si mať súťaži, rýchlejšie údery. V tej súťaži, ktoré ja hrávam, tak tam je to bežná prax, oni <laughs> si tam do seba lejú bars šoka. A ty nevyhrávaš, keď oni chodia takýto? <laughs> no, ono, ako by som to, tie ako keby slabšie povahy, lebo ping-pong je dosť veľa o hlave. No a niekto, kto má tú hlavu slabšiu, tak e, pri zápasoch je taký stúnutejší mm -hmm. a mhm. oni používajú práve ten alkohol k tomu, aby dosiahli také uvoľnenie, mm -hmm. že im až tak veľmi nezávis, nezáleží na tom, že čo ako, či ten úder dá alebo nie a oni potom <laughs> paradoxne hrajú lepšie. Hej? No. Mne to nikto nefungovalo, takže ja som ten alkohol, že ke, keď už že tak po zápase. <laughs> Buď na žiaľ, ale... alebo na radosť, áno. Ale ja som sa tomu viac menej vyhýbal, čiže ja nepatrím k takým, čo by si toto nejak tak užívali. Niektorí to ťažko niesli, ale tak ja som Jangový oheň, ja si z toho hlavu nerobím. <laughs> Ale nemáš ani takú cestnakom odloženú niekde na boku? To nemám, Chcel som si naložiť cestnak, ale nemyslím si, že to bolo s alkoholom. Mám pocit, že niečo s e, misom. Uh-huh. To Peťo bude asi vedieť recept, len nikdy som sa k tomu nedostal. Ale keď už spomínaš miso, tak v tej druhej otázke od Eriky je tu spomenuté, že či sa odporúča miso a sojová omáčka pridať už do nevariaceho sa jedla, aby sa teplom nezničili enzymy v nich. No, uh, sojové omáčky sa používajú vždy na konci, no a miso takisto, že máte uvarenú napríklad polievku a už je vypnutá, nebuble vám, tak si do toho pridáte miso, uh mhm. -huh. čiže nemalo by sa to variť a preto som to rozdelil, lebo uh, v podstate nemalo by sa kombinovať napríklad umelco, sojová omáčka alebo tamari dokopy. Alebo šoju a tamari, to sú ako keby sestry, že ideálne buď použijem šoju, to je lepková a, a sojová omáčka a tamari je bezlepková, takže nemali by sa tieto veci kombinovať, takisto ako by sa nemalo napríklad umelcot s misom kombinovať, alebo a, miso so sojovou mačkou, že je výborné, keď sa naučíte v kuchyni pracovať jednoducho, že napríklad môžem použiť sol, a sojovú omačku, alebo môžem použiť sol, umeocot, alebo môžem použiť sol, miso. Uh mhm. -huh. môžem to takto kombinovať, ale v podstate oni sú to dochucovadla, tieto tri. Sol je ochucovadlo, nie je dochucovadlo, ale ochucovadlo. A v tom je asi taký rozdiel, lebo samozrejme aj e, sojovou mačkou môžete ochutiť to jedlo, ale musíte tam pridať toho veľa kdežto sol je ďaleko koncentrovanejšia. Takže preto aj v rámci kuchyne sa nepoužíva takáto kombinácia. Potom ďalšia otázka, že ak ľudia konzumujú veľa a dlhodobo tofu, nemajú z dlhodobého hľadiska problém s vysokou hladinou estrogénov a prípadne aké je rozumné množstvo, aby fitoestrogénov nebolo priveľa? No vždy je to o tom, že e, potrebujete počúvať sami seba, ale odpoveď na to m, poviem z praxe, že my sme mali 5 obchodov a samozrejme najčastejšie ostávala nám tofuneza a tofu po záruke a tým, že bolo 5 predajní, no tak aj vtedy sme ešte reštauráciu nemali, tak som to nemal kde pred končiacou zárukou minúť tak eh, reálne som to jedával. Takže zoberme si, že ja som tak minimálne 5 rokov frčal dennodenne na tofu, tofu, sojová eh, táto tofu neza, a tofu som jedol, tempeh, takže ja som každý deň jeden až dvakrát to jedával. Takže ak by bola pravda, to, čo sa bežne tvrdí, ale to je len o tom, že oni strašia, ľudí a samozrejme na tie estrogeny by som si dával pozor, keď sú to také bežné výrobky, ktoré sa nerobia až tak dobre, lebo je dneska veľmi veľa firiem, ktoré vyrábajú tofu a nejaké tie jogurty a takéto. Takže keď by to človek, samozrejme záleží, prvý krok je od kvality, ale nemyslím si, že by to dokázalo až tak rozhodiť, a toto sa väčšinou stane, že ak máte veľa jinovej energie a ešte pridáte do toho soju a sojovú mačku, tak táto kombinácia to vie spraviť, ale neurobi to samostatné tofu, lebo to by muselo byť, v Číne by potom, alebo v takých tých krajinách, odkiaľ to pochádza, tak e, tam by museli byť, to je, čo ja viem, by muselo byť ako Slovakov, že 5 miliónov a a nie, že eh, v Číne to majú ešte limitované na deti, že na rodinu, alebo to mali v nejakom období. Takže reálne, ak by toto bola pravda, tak eh, by to nejakým spôsobom vplývalo a samozrejme by to ovplyvnilo môj život. Čiže tie ženské estrogeny by spôsobili, že aby som sa už dávno zrútil, že prska by som mal ako možno po najkrajšej plastickej operácii, Čiže tieto, tieto parametre tam nie sú. Samozrejme, musel by som byť impotentný a x iných vecí a nie je to nič z toho pravda. Takže reálne ja sa až tak neprikladám k takým tým teoretickým veciam. Samozrejme, máte používať sedliacký rozum. Tofu, tempeh a tieto veci, že keď už chcete jesť niečo zo soje, tak najlepšie sú fermentované, čiže je to tempeh, alebo je to nato, alebo e, miso sojové omáčky, to sú fermentovaná soja, takže tá má úplne iný vplyv, ako keď sú to nefermentované výrobky, ako je napríklad sojový jogurt, alebo tofu, alebo tofunéza. Takže e, tu je veľký rozdiel. No a samozrejme sú to veci, ktoré by ste mali mať v strave zaradené tak jeden, dvakrát do týždňa, že základ na Slovensku by mali byť strukoviny, takže na tomto princípe by človek mal sa základne stravovať a to tofu a tempeh to by mal byť taký, že doplnok. No doplnkov je ešte posledná otázka v tomto prvom e-maili od Eriky. Ako je možné, že je veľa ľudí, ktorí si úplným vynechaním sacharidov, tzv. mesožravou stravou, vyliečili napríklad króna alebo ulceróznu kolitídu? Ide to aj pomocou stravy podľa piatich elementov? No jasné. A, no prečo si to vyliečili? Lebo prestali jesť e, sacharidy, ktoré spôsobujú zápal, ale Zoberme si, že keby ste tých ľudí odsledovali, tak oni neboli tí, čo jedli veľa ryže a z toho dostali ten zápal, ale oni jedli sladkosti, jedli veľa ovocia, kde to spôsobilo, že vznikol zápal buď tenkého alebo hrubého čreva. Takže jasné, že aj e, kronová choroba sa dá upraviť týmto spôsobom. Ja som mal napríklad klienta, ktorý si vyliečil kronovú chorobu len napríklad zeleným jačmeňom, že samozrejme mal upravenú stravu, ale nebolo to nejaké, že extrémne, uh, mal vyradené sladké, uh, ovoci jedol tak raz do dňa, ale konzumoval napríklad zelený jačmeň, ktorý je protizápalový, no a vyriešil si to tým, takže tých techník, ako to vyriešiť, je veľa. Len pri akejkoľvek terapii vy musíte si uvedomiť, že dobre, odstraním krónovú chorobu, ale neodpálim si napríklad pečeň, lebo tá liečba by mala byť, alebo tie techniky, ktoré používam pri tých terapiách, by mali byť také, aby mi nevytvorili nový zdravotný problém. To, že sa jedného zbavím, uh, otázka je, že či potom nevznikne druhý a toto u ľudí, ktorí používajú keto paleo, to je najčastejšie takáto forma stravovania, že tam je mimo žiadnych sacharidov, tak e, väčšina tých ľudí, ja som ešte zatiaľ nestretol takého človeka, ktorý by bol vitálny a zdravý. Možno, keď je niekto taký, že čo ja viem, ja som 5-10 rokov na takejto strave, kľudne sa prihláste, môžete prísť, urobím vám zadarmo diagnostiku, ale vám garantujem, že tam to, to telo bude rozbité, lebo podľa princípov piatich elementov a podľa princípu Yinu a Yangu neviete vytvoriť zdravie touto formou. Viete použiť napríklad táto terapia, tá besacharidová sa používa pri aj niektorých mozgových chorobách, pri autizme sa to napríklad používa, no ale to sú všetko choroby Yinu. Takže keď vy odstraníte sacharit, ktorý nie je to hlavne o obilninách, ale je to o sladkostiach a ovoci, ktoré to, tí ľudia konzumovali a pili sladké nápoje. Samozrejme, keď prejdú na tú keto paleo, tak to majú obmedzené a myslia si, že to, že prestali jesť rýžu, im to vyriešilo. Nie, oni prestali jesť niečo, čo im spôsobovalo ďaleko väčší zápal ako toto. Uh mhm. -huh. No, krónová choroba to je aj o bolesti, citlivosti brucha a niečo na tento spôsob, netvrdím, že priamo toto by sme mali riešiť aj pri prvom dátume. 5. november 1991, 5.11. E, koho rozoberieme na súčiastky v úvode, to bude Ján, žijúci, pracujúci v Bratislave, jeho problém spočíva v tom, že po zjedení aj menších porcií má bolesti v oblasti žalúdka a tie bolestivé stavy sú už aj pri dotyku. Tiež sa dostavuje pálenie záhy, po vyšetrení mu boli doporučené antibiotika, ďalej nolpaza, čiže liek, ktorý slúži na zníženie tvorby žalúdočnej kyseliny a tiež probiotika plus, a to predovšetkým dieta mu bola doporučená. Čo by bolo potrebné urobiť pre zlepšenie tohto stavu? Aký rok to bol, prosím ťa? 91. Ďakujem. No, keď máte odporúčanú aj dietu, tak kľudne treba napísať, že aká dieta je tam odporúčaná, lebo to ja sa zabávam, že na, v našom zdravotníctve to, čo ponúkajú ako dietu, tak je väčšinou obrovská divočina v rámci toho stravovania. Takže postup pri akomkoľvek probléme je krok číslo jedna, treba zistiť, keď mám problém s trávením, z duchovného hľadiska, čo nemôžem stráviť. Čiže je tam niečo, čo ho trápi. Potom krok číslo 2, aký jedálniček mám, čo tam jem, čo to môže zaťažovať, lebo ak je tam pálenie záhy, ak sú tam odporúčané takéto nejaké lieky, uh, tak podľa mňa tam bolo možno viac jangovej stravy, ale mohla byť aj inová, ale tak typujem to, že to môže byť viac do toho yangu. No a tým pádom, keď ja neviem príčinu toho, prečo mám problém s trávením a čo, čo ma trápi, tak ja potom, telo funguje tak, nemám odstranenú príčinu, tak si pritiahnem potraviny, ktoré mi poškodzujú ten najslabší orgán, v tomto prípade trávenie, aby som zmenil ten problém, ktorý je na tej duchovnej úrovni Takže postup by mal byť následovný, že toto odstránim, upravím jedálniček, ale tým, že neviem, akú dietu máte, neviem, čo to spôsobilo, že či ste mesový alebo sladký, tak to nevieme presne nastaviť. No a samozrejme potom sa to prejavuje takýmto spôsobom a človek niečo obmedzuje, naše zdravotníctvo niečo obmedzi. No ale predispozične vy ste inová zem, to znamená, že dobrý chlap. A čo sa týka vášho patogénu, tak patogén máte chlad, takže ak ste jedli zmrzliny, studené jedla, studené nápoje, tak toto vám môže robiť zle. No a predispozične máte najslabšie obličky, pľúca hrubé črevo a potom slezinu. Uh mhm. -huh. Takže môže to byť záležitosť, že to kľudne nemusí byť problém so žalúdkom, ale môže to byť problém aj so slezinou, že tá slezina a takisto nemá rada chlad. Takže napríklad, keby to bola konzultácia, tak podľa jazyka ja viem si to potom poskladať. Aha, -huh. Mhm. tak fúka to z tejto strany. No a keby vám lekár povedal, že máte obmedziť koreniny, mlieko a kávu, tak kam to zaradiť v rámci diety? No to je aké, to je aké odporúčanie? Máte obmedziť mlieko, koreniny a kávu a teraz v akom momente uh, ten človek môže napríklad jesť zmrzliny, ako mu to pomôže, že obmedzi toto. Uh mhm. -huh. Alebo ten človek môže jesť napríklad veľmi tučné masné jedlá. Takže to, toto je také, ako keby ste povedali, že no, chcete schudnúť, tak urobte 5 drepov, 5 klikov každý deň a schudnete. A píte veľa vody ešte. No tak máte to, máte také isté odporúčanie ako toto. Čiže mhm. tam nejaké veľké výsledky sa nedajú dosiahnuť. Samozrejme, to tí ľudia robia, klasika, chodia od jedného e, doktora k druhému, od jedného k liečiteľa k druhému, od jedného výživového poradcu k druhému, od jedného potravinového doplnku k druhému, ale keď neodstránia tú príčinu a neupravia si jedálniček a tak potom ten stav sa moc nebude zlepšovať. Tak sa poďme pozrieť na dátum cez mriežku. Tam začíname hneď z ostra. Mm -hmm. 5 jednotiek a jedna dvojka, potom trojka, štvorka chýbajú, jedna peťka, šestku tiež nemá, potom sú tam dve sedmičky, jedna osmička a tri deviatky. Mm -hmm. No a čo to znamená? No, takže jednotky sú o tom, že to ego je tam väčšie. E, samozrejme, ale keď je viac aj jednotiek, tak to, čo už máme odpozorované, že tí ľudia majú aj e, ako keby vyššiu úroveň toho intelektu, že dokážu sa veľa vecí naučiť a byť schopní aj zvládať. Čiže nie je to len o tom egu, že niekto môže byť egoistický, tvrdohlavý, ale je schopný sa aj učiť určité veci. Uh mhm. -huh. A och ochotný, nielen schopný nie, že ochotný, ja by som to povedal, že schopný, lebo tí ľudia sa učia, že oni, keď som napríklad, to je presne taká kombinácia, že keď si človek vypočuje, že máte veľa jednotiek a nemáte trojku, čo je múdrosť, tak tí ľudia povedia, ale pozrite, ja mám dve vysoké školy, že oni sú schopní príjmať obrovské množstvo informácií mm -hmm. a mhm. ich spracovať a ich používať. Takže v tomto prípade je to tak nastavené. No a samozrejme, vy tam máte dve sedmičky, čiže vy máte veľmi dobré napojenie hore a tu by som podľa mriežky riešil, že kde vy vlastne nachádzate, akú máte prácu, čomu sa venujete a kde váš život smeruje a tam by sme našli niekde určite chaos. A to, to je možno jedna z vecí, čo mladého muža potom trápi, a potom to nejako divne zajedá a potom je v začarovanom kruhu. Uh mhm. -huh. Čiže tak, tak všeobecne z toho obmedzeného množstva informácií sme to tak poskladali. Dobre, prípadne, ak by boli ešte nejaké otázky, tak e, bude dobre, keď nám ich popíše. Dátum už nemusíme potom riešiť, to môžeme aj v predpoludnejšom termíne, nie? Áno, áno, to už potom už my keď e, plus minus vieme, že pri zdraví až tak, to nie je až tak podstatné, lebo zdravie je o tom, ako sa prejavuje. A to, čo aj som hovoril, že tie predispozície, tak to bolo pri narodení, keď sa narodíme, tak naše orgány majú nejakú predispozíciu zdravia pri narodení, ale za x rokov života sa ten stav výrazne zmení. Mm -hmm. Dobre, tak prejdeme k ďalšiemu e-mailu, ten je bezdátumový, ale prišiel z Českej republiky od Renatky. Děkuji za krásné vysílání, objevila jsem vás přes svátky. Asi ju nebavili rozprávky v telke. Mám dotaz, co pan Planeta říká na dietu, je to na rastlinné báze, bez SOS, bez soli, Eh, cukru, okeje a eh, sledují některé YouTube kanály, kde to propagují i lékaři, například v Spojených štátoch je jich dost. Před 13 lety mi makrobiotika při rakovině pomohla nesmírně, pak jsem se trochu mezi rostlinnými směry začala ztrácet, včetně ráu stravy. Děkuji moc, když bude čas odpovědět. No samozrejme, dneska tých techník a v podstate to, čo vylieza, to je ako huby po daždi, že ľudia hľadajú stále nejakú čarovnú bylinu, čarovný, čarovnú dietu, čarovný systém, čarovné niečo. A čo ja môžem za tých viac ako 30 rokov, čo som v tejto oblasti a viac ako 20 rokov profesionálne, že riešime e, rôzne stravovacie smery, tak každý ten smer je vždy v niečom pozitívny, ale vo veľa prípadoch aj negatívny. Takže uh, zdravie má jeden princíp a to je o rovnováhe. Čiže ak chce byť ktokoľvek zdravý, musí mať rovnováhu telo, mysel, duša. No a nemyslím si, že výrazným obmedzovaním niečoho a dosiahne človek nejaké, nejakú rovnováhu. A to, že to odporúčajú lekári, tak ja keď som bol teraz na kurze, tak uh, ten, uh, bavil som sa s tým psychológom a on povedal takú zaujímavú vec, že robili celoslovenský nejaký prieskum a lekári IQ majú niekde na 97%, čo nie je veľmi vysoké IQ, čo si ľudia myslia, lebo zoberme si, že dcera, keď chodila na školu, čo je škola pre mimoriadne nadané deti, tak uh, oni mali základné IQ, museli mať cez 130. Takže zoberme si, že lekár, alebo väčšia časť lekárov, nechcem teraz urážať lekárov, a oni nie sú že veľmi inteligentní, oni len majú schopnosť sa spracovať veľké množstvo informácií, ale to nie je inteligencia, to je len schopnosť sa ako keby naučili v mozgu príjmať informácie a vedieť ich memorovať, ale chápať súvislosti, prepájať. Málo kde nájdete doktora, ktorý tieto veci prepája. A samozrejme, keď tí doktori nejakí sú, tak väčšinou majú súkromnú prax, a keď tí doktory sú a majú výsledky a majú súkromnú prax, tak pre klasickú medicínu sú šarlatáni. No a takých doktorov je veľa. Či už je to napríklad pán Hnízdiel v Čechách, ktorý má takisto výsledky a len a ľuďmi, e, s ľuďmi sa rozpráva a rieši psychosomatiku. A veľa ľudí sa zbavilo rôznych zdravotných problémov len tým, že sa odstránila nejaká psychosomatika. A tento pán doktor pre obyčajného doktora je šarlatán a vôbec nerozumie e, medicíne. A ja hovorím, že ale to je veľká záhada, ako to môže byť, že on je šarlatán, veď on je vyštudovaný doktor. On má prax a on sa len posunul do toho, že chcel pomáhať pacientom, a aby boli zdraví tak i kráčal ďalej. Neostal v tej úrovni, že doktor má predpisovať lieky. To ako, neviem odkiaľ, na toto e, ľudstvo prišlo, že pozícia doktora je predpisovať lieky. A ja zásadne by som nechodil k doktorovi, ktorého o, prvá vec je, že vyplaste jazyk, aha, to, tak tu máte antibiotika. Aha, príde ďalší, prídete druhýkrát, máte iné, iné symptómy, vyplazíte jazyk, tu máte antibiotika. No tak toto pre mňa nie je doktor. To, ten človek neviem, čo študoval, neviem, kde sa nachádza, a, ale určite by som ho nenazval doktorom. To by som tak povedal, že predpisovač tabletiek. Takže takto by som možno a, onálepkoval, aj keď štandardne sa to nerobí, väčšiu časť ako keby tých, teda toho klasického medicínskeho smeru, a klobúk dole lekárom, ktorí dodržiavajú tú hypokratovú prísahu, že oni skladali, že budú sa snažiť liečiť ľudí, budú sa snažiť im pomáhať a budú sa snažiť im neubližovať, že reálne tam tá prísaha z pohľadu medicíny je veľmi silná a samozrejme to, ale kde je dneska zdravotníctvo, je len zrkadlo nás ľudí Takže vždy choďte jednoducho a používajte sedliacký rozum. Prečítajte si o tých všetkých smeroch, čo sú, pozrite si, kto o tom rozpráva, lebo samozrejme, čo je dneska účel, každý chce byť youtuber, chce mať čo najviac sledovateľov, čo najviac lajkovaní. Na základe toho môžem zarobiť najviac veľa peňazí a môžem fungovať. No tak každý hľadá nejaký smer, ktorý je iný, nový a prináša niečo, čo môže byť zaujímavé. Ale e, z pohľadu výživy ten smer výživový by mal fungovať pre malé dieťa, by mal fungovať pre puberťáka, by mal fungovať pre 30-ročného muža, ženu, by mal fungovať pre 45, 50, 60-70 ročných. No a jediný, e, jediné také smery, ktoré fungujú, tak sú zatiaľ dva, čo som našiel, alebo tri, ale e, vysvetlím, prečo som to na, že povedal, že dva. Jedna je ajurveda, ale samozrejme ajurvedu musíte robiť na naše odmienky, lebo ajurveda je takisto veľmi silný a veľmi účinný systém. A druhé je čínska medicína, a tá je postavená na princípe piatich elementoch. No a prečo som hovoril, že relatívne tri, lebo makrobiotika, ktorú ste spomínali, je takisto postavená na piatich elementoch, len má problém, že škatulkuje veci, že toto sú dobré a toto sú zlé veci a základ je, že nie sú zlé veci, sú veci alebo sú potraviny, ktoré síce máme, ale ich jesť nemusíme. Čiže tak, ako sme spomínali tú pálenku, že teraz boli sviatky, tak väčšina ľudí chodila na návštevy a možno im nalievali do jednej nohy, do druhej nohy, ale to nie je účel, že ja to musím piť. Samozrejme, keď je človek múdry, tak tú pálenku použije napríklad, keď cestuje do zahraničia, ako taký dobrý dezinfekčný vnútorný prostriedok, ale samozrejme, tak ľudia cez Vianoce povedia, no veď, ale ja musím dezinfikovať, veď koľko som sa najedol, to mi tak pretrávi. <laughs> Lenže toto nie je dobrým spôsobom používaná technika. Čiže nemyslím si, že aj táto forma strávovania je nejaká a, zázračná, lebo je to tak ako terapia, že napríklad krvné skupiny, že zabere len v nejakom meritku, ale nedokáže obsiahnuť celý organizmus a nedokáže riešiť väčšinu úrovni. Uh mhm. -huh. Čo ajurveda a čínska medicína dokáže riešiť u, od kojenca až po uh, starého človeka, že to sú zatiaľ dva systémy, ktoré viem, že fungujú a dajú sa takto široko spektrálne používať. A není to len obmedzený systém pre určitú skupinu ľudí, ako je napríklad, že živá strava alebo iné techniky, ako je keto paleo. Čiže toto všetko, všetky tieto systémy, ktoré sa objavujú, tak vždy budú úrovni základnej školy, ale stredná škola je o tom, že viete, ako vaše telo funguje, viete, ktoré orgány mám slabé, viem, ktoré potraviny mi robia dobre, viem, akú kvalitu potravín si kupujem a akú konzumujem a toto je už stredná škola. Čiže aj tento systém by som šupol niekde do základnej školy, takisto ako 5 elementov aj ajurveda je v základnej škole, keď ju nepoužívate špeciálne pre vás, nastavenú, že viete, čo vám teda robí dobre a ako to telo funguje. Máme tu aj dátum narodenia od Renaty, 18.1.1964, takže prípadne môžete ešte dať aj nejaké rady, čo do budúcnosti môže byť aj podľa dátumu. Hej, len minútka, lebo pero dopísalo. Tak, musí, musíte mať minimálne dve pera a cerusku. Mám, takže ešte raz ten dátum. 18.1.64. Tak ja môžem zatiaľ dať čísla, Trebárs. Tak poďme na, no čís na čísla, ja si to tu budem tiež písať. No dobre, takže tam vychádzajú 4 jednotky, 1 dvojka, 2 trojky, 1 štvorka, 5 nemá, 6 jednu, sedmičku tiež nemá, osmičky dve a jednu deviatku. Mhm, zatiaľ máme celkom slušných jednotkárov. Áno, áno, tak začína rok, tak viete. Mhm. No a to keby bola o deň neskôr, tak to má 6 jednotiek. <laughs> <laughs> to by skočilo celkom slušne. Áno, áno. No, takže pokračujeme v tom, že tie jednotky sú uh, o, o egu, čiže keď sú štyri, tak je to viac ženské ego, a jedna dvojka je energia, čiže to optimálne, sú tam dve trojky, takže je tam múdrosť. To, čo by som trénoval, je intuícia, ktorá vám tam chýba, čiže naučiť sa navnímavať, čo vám telo hovorí, lebo to je ako keby základný krok, že keď sa naučím počúvať svoje vnútro, tak e, potom budem vedieť reagovať. No a čo sa týka vás, váš patogen je horúčosť a vy ste Yang oheň, takže bohem gurmán. Vo vašom prípade teda platí jedna z vecí, že vy potrebujete si nastaviť život tak, aby ste boli šťastná, lebo to vám zabezpečí, že potom nebudete jesť zvláštne veci a že nebudete hľadať niečím, čím sa ako keby si ten život urobím šťastným a väčšinou ohne jangové, to vám môže aj Miško, váš eh, sparring partner, vám môže na to odpovedať, že ako sa správajú ohne, keď sú v nerovnováhe a ako sa správa oheň jangový, keď je v rovnováhe. No a čo sa týka predispozične, tak máte slabšie obličky močový mechúr, čiže element voda a zem, čiže žalúdok, slinivka, slezina. Čiže na tieto orgány by som si dával pozor. Čiže určite pre vás je dobré, aby ten e, jedálniček ste mali pod kontrolou, lebo to trávenie predispozične ste sa narodili so slabším. No a z pohľadu ešte toho, vy máte ako Jangovi ohen dve osmičky, no takže ľudia vás majú radi. A otázka je, že čomu sa venujem, čo je moja podstata života, že kam ja kráčam a ako chcem, aby vyzeral môj život. Takže toto sú veci, ktoré sú pre vás podstatné, kľúčové. Vo vašom prípade premýšľať o tom, že ja budem dôchodca, alebo už som dôchodca, alebo chystám sa na dôchod, je vec, ktorá vás vie zabiť. V úvodzovkách povedané, lebo oheň potrebuje žiariť, žiť, svietiť, tešiť sa, radovať. No, oblička to je ledvina pre tých, ktorí prípadne majú trošku problém si to preložiť. Takže tu by sme boli hotovi. Áno. Dobre. Tak prejdeme o, už e, po druhýkrát k Erike. Ten dátum narodenia v tomto prípade je 17.11.1980. 1980. Prajem ešte raz pekný večer obom Petrom aj pánovi Michalovi. A poprosila by som o rozbor svojho dátumu narodenia. Ak by som mohla poprosiť, poradu ohľadom stravovania podľa oslabených elementov a patogénu, čo vyradiť vzhľadom na ne. Mám vyše 20 rokov určitý zdravotný problém, tak som zvedáva, či sa to odrazí v tomto dátume narodenia. Takže 17.11.80. Áno, 9 rokov pred štrnganím kľúčov. No, mhm. takže Ďal, patogén... jednotková. Ano. No, tak Dneska máme osobnosti, začína nový rok, tak začíname osobnostiami. <laughs> Lebo ok okrem toho, že váš patogen je vietor, tak ale vy ste jangové drevo, čiže vy ste šéfová a ten celý problém môže vychádzať z toho, že ak mám dlhodobo nejaký zdravotný problém, tak otázka je, že asi by som to tak typoval, že idete sama proti sebe, že nepočúvate a nepoužívate ten, ten potenciál, ktorý ako šéfova máte, lebo jangové dreva sú ženy aj muži, ktorí sa narodili preto, aby riadili svet, aby fungovali, aby viedli ľudí, aby organizovali veci a ak by ste to robili, podľa mňa tak nemáte dlhodobo ten problém, z pohľadu, ešte sa dostaneme k číslám a tam to vyskočí, lebo tam jednotky určite zase vyskočia, lebo už len v hlavnom datume sú 4. A predispozične, takisto ako v predchádzajúcom, máte slabšie obličky močový mechúr a žalúdok slinivka slezina. Takže vo vašom prípade určite to, čo by ste v jedálničku nemali mať, sú sladkosti mliečne, a pečivo. Čiže to sú také tri veci, ktoré vám, vás môžu oslabovať. Čo sa týka obličiek, určite studené, hlavne zmrzlina by nemala byť a, a sladké nápoje. No a keď by som to chcela opraviť, no tak samozrejme z pohľadu piatich elementov, tak na trávenie veľmi dobre napríklad uh, pšeno, po česky to sú jahly, hokajdo, e, Hokkaido, uh, cuketa, vývary, polievky, kaše, samozrejme strukoviny, kvalitné meso, keď papáte meso, určite ryby sú pre vás dobré, čo sa týka aj podpory obličiek, takže takýmto spôsobom by som smeroval ten jedálniček. No a pozrime čísla ešte. Mm -hmm. Takže jednotiek je tam teda 5, mm. dvojky 2 a potom dv trojka, štvorka, peťka nie sú máme jednu šestku, jednu sedmičku a prekvapivo tri osmičky a jednu deviatku. Mhm. No to je pred, predchádzajúci, čo sme mali Yangovú, Yangový oheň, no tak to zoberme si, že toto sú dve silné ženy a otázka je, že ako tú silu používajú. No a tým, že ešte máte tri osmičky, tak ešte máte dar k sebe priťahovať ľudí, že ja by som Erike odporúčal sa zamyslieť, že ako vyzerá jej život, akým smerom kráča, e, že či je ona šťastná v tom, kde sa nachádza, ako momentálne funguje a podľa mňa tam bude nesúlad toho a preto tam je z dlhodobého hľadiska ten dlhodobý problém. A na čase, aby ste si takto vyhrnuli rukávy a začali. No dobre, milá rodinka, milé moje okolie. Takže od dnešného dňa fungujeme takto, takto, takto. Komu sa to nepáči, môže opustiť túto rodinu. Asi tak by som možno Erike odporúčal začať, ale záleží, ktorý z tých orgánov je oslabený, že ak tie obličky sú oslabené, tak tam môžu byť strachy, že ale potom ja budem sama. No a? Ale veď ona je magnetka. Veď jasné, veď má, keď má tri osmičky, tak na vás sa budú lepiť. Mm. A, že vy nikdy neostanete sama, lebo vás ľudia majú radi. Samozrejme, môžete ostať sama, keď budem doma zavretá a budem si hovoriť, že nikto ma nemá rád a môj život je komplikovaný. Pozrite si uh, tú Vianočnú koledu od Disneyho, to každému odporúčam, to je krásna rozprávka my, sme, my už máme dávno, lebo to máme na cd nahraté, takže sme si ju pozreli cez Vianoce a tam, keď si to pozriete, aj keď si to pozrie Erika, tak sa viete rozhodnúť, že ten fakt žiť tak život? Nie. To znamená, keby som mal inštitút alebo školu, tak sa spýtam Eriky, počúvajte, nechcete ísť k nám pracovať? pobavíme sa o tom, čo vás baví a určite nájdeme pozíciu, kde budete šťastná, kde budete môcť používať svoj potenciál, lebo Erika nedostala 5 jednotiek, 2 dvojky a 3 osmičky len preto, aby žila priemerný život. A to nikto z nás. Čiže každý z nás máme nejakú, nejaký svoj talent, nejaký svoj obrovský dar a väčšina z nás ho nepoužívame že je na čase, aby to ľudia používali. No a samozrejme, takýchto ľudí je viacero, a preto my aj tento rok spúšťame taký špeciálny kurz, čiže keď chcete, pozrite si na stránke Elementy zdravia, je tam odborník na seba a v podstate to bude ročné vzdelávanie, kde každý človek, ktorý prejde tým kurzom, na konci toho roka bude vedieť, ako sa má o seba starať, ako má fungovať vo vzťahoch, ako, sa, ako to telo vyživovať, čiže bude schopný používať ten svoj potenciál, ktorý má a samozrejme ostatných ľudí až tak nebude riešiť, lebo bude vedieť, ako komunikovať s okolím, že toto všetko budeme riešiť a preto sme aj ten kurz takto poskladali, lebo pár ľudí my sme tak robili v, te, v, dávnejšie taký, že domáci terapeut, ale teraz som to aj vďaka kurzom vytunoval do tohoto štádia, že každý človek sa vie dostať do svojej maximálnej sily a používať svoj potenciál. Takže je na čase, aby aj Erika používala Daria talenty, ktoré má. A napríklad, keby ste boli v Bratislave, tak poviem vás, stačí len, keď posadím ku kolegyni v predajni, tak nám zdvihnete tržby a nič nemusíte robiť. Iba sa usmievať. Áno, lebo pri osmitky to je magnet na ľudí, <laughs> takže reálne vy určite potrebujete niečo s ľuďmi robiť, lebo tých ľudí vždy budete priťahovať a toto nie je ani tak o výzore, že keď zoberme si, že sú ľudia, ktorí sú tak metrixovo povedané veľmi krásny, že by ste mohli povedať, že to je mis a, a že každý ju môže obdivovať, ale takí ľudia, keď nemajú osmičku, tak skoro nikoho nepriťahujú k sebe. Mm. No ale vy máte magnet, že vy vojdete do prázdneho obchodu a za chvíľku ten obchod sa začne plniť. Áno, to máte ako s umelcami, môže prísť akokoľvek nadaný človek, ktorý by zahral aj Shakespearea, ale nebude pútať tak pozornosť ako niekto, kto len vôjde na to javisko a už všetci spozornejú. Áno, no a to je to, čo my by sme mali vedieť že, a pochopiť, že to je to, čo nás baví a fascinuje, tak vidíte ako napríklad Miško, keď rozpráva o pingpongu, ja neviem prečo brúsi kľúče, to znamená a on by mal minimálne v pingpongovom obchode niekde robiť a to je jedno, že tak nezarobím tam až toľko, ale je pri svojej láske. Ano, leštil a, by tam loptičky. A, nie, ale by vedel odporúčiť, viete, keď si kúpite túto raketu s týmto povrchom, tak je to super. No a samozrejme, niekto si to všimne, že vy žiaríte a zoberme si, že každý podnikateľ dneska si uvedomuje jednu vec, kvalitných ľudí je veľmi málo. To znamená, ľudia, ktorí milujú to, čo robia, je veľmi málo. A, takže preto, keď by Miško bol takýto nadšený, no tak by ho určite niekto stiahol niekde a, a mal by prácu, ktorá mu proste by priniesla ďaleko viac peňazí, ako má možno dneska. A pritom brúsi kľúče, samozrejme. On sa ako oheň vie tam nejakým spôsobom realizovať, ale nie až tak, ako keď by to bolo okolo ping a iných vecí. Veď ho mi už zlomíme, nebojte sa. No veď ja ho masírujem eh, a ťahujem slučku, <laughs> takže on, on buď s nej vyskočí, alebo sa pridusí. To má dve možnosti. Dobre, tak toľko pre Eriku, ak by mala ešte otázky, lebo píše dnes večer, tak kľudne Renata ešte poslala dodatok, e, to bylo úžasné, naprosto to sedělo. Poprosím pana Planetu o pomoc, zítra se objednám. I před vysíláním jsem to už chtěla udělat. Takže toto je reakcia. No, ďakujem. E, zase ono to je o tom, že tým, že ja mám e, z numerológie 3 peťky a robím to 20 rokov, Čiže v podstate 20 rokov som sa bavím s ľuďmi a skladám a, a počúvam tie nejaké informácie a ten mozog to máte ako keď sa naučíte skladať Lego alebo Rubikovú kocku. Videl som také dobré video, kde nejaký Číňan zložil Rubikovú kocku, neviem, či za 3-4 sekundy a potom tam bol chlapík Slovak na toaletnom e, na záchode a hľadal začiatok papiera a bežali sekundy, že 10 sekúnd, 12 a on stále krútil ten toaletný papier a nevedel na začiatok. Takže reálne každý z nás máme nejaký dar a ten dar by sme mali používať, že vidíte napríklad Petra Kršiaka, že on sa narodil na to, aby bol moderátor, aby bol... No hej, len viete, aký je rozdiel medzi nami. Vy sa tu chválite, že máte z numerológie 3 peťky, ja keď sa pochválim, že som mal z chémie 3 peťky, tak to úplne inak vyznie. No áno, ale mali ste z chémie 3 peťky len preto, lebo ste mali vola učiteľa s prepačením. My <laughs> sme mali súdružku učiteľku. Aha, tak ste súdružku. <laughs> A, a nemôžeme povedať, že to bola veselá. K, k, no. k, r, a, v, a. No takže toto bola Milka určite. <laughs> bola Fialová inak, keď nás počula odpovedať. Lebo uh, z tohto pohľadu, veď vy máte, koľko? Vy máte 4 trojky, nie? Z čoho myslíte teraz? Áno, no, máš 3, nie, on má 3. Ja som 3, 3, 3, 3, 6, 9. 3, 3? Áno, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, vy tam tú múdrosť máte, len keď vás mhm. niekto nestiahne do toho, mhm. no tak prdíte na to, ako <laughs> ohník druhý. Ale múdro na to prdím. No, veď no, vy, sko vy, vy skontrolujeme to... v sobotu. Áno, to potom prezradíme po pesničkovej prestávke, ale ešte pred tou prestávkou si dáme jeden mail s dátumom, ktorý prišiel v priebehu tohto večera, takže si nachystajte 7.2.1973 píše nám Nika dobrý večer páni Petrovia mám otázku na pána planetu. Už ju zamestnám, berem ju <laughs> chcete ju hneď, áno Niku Áno, no jasné. Už dlhšiu, len už dlhšiu dobu jej trpnú ruky od ramien až do končekov prstov, a to hlavne v noci ako by mala postupovať, aby sa to zlepšilo. A ďakujem za odpoveď, ako aj za vaše relácie a prajem všetko dobré do nového roku. No, my už to dobre ponúkame, pán Planeta vás chce do práce. No, no prečo? No Michal, daj, daj datum. Čísla, tabulku, mriežky. Však ano, datum ano. vieme. Datum vieme. No, ja už, tak... ja, už som, ja už som ticho kričal, lebo už vidím čísla. <laughs> Dobre, dobre, tak čísla sú následovné. 4 jednotky, 2 dvojky, jedna trojka, potom štvorka tam nie je, jedna peťka, jedna šestka, dve sedmičky, osmička tam nie je a dve deviatky. Mhm. No a zoberme si, že tu máme ďalšiu šéfovú, to znamená, my začíname rok v plnej paráde vo, s veľkými osobnostiami, čiže ja aj keď som len videl tie dve, tie dve sedmičky, tak som vedel, že Nika je veľká osobnosť. Mi to tak hneď cvaklo, kdek sa poskladalo, lebo sedmičky sú, že vy máte veľmi dobré napojenie hore, máte aj dobrú intuíciu, aj múdrosť tam máte. Jediná vec, ktorá vám chýba, je sebavedomie a láska sebe, alebo celkovo. No a tam by som riešil to, že upratal, aký ste mali ten vzorec výchovy a ako pristupovali rodičia, lebo vy ste šéfová, váš patogen je vlhko a predispozične máme najslabšie orgány, sú obličky močový mechúr, a pľúca hrubé črevo. Nika ešte ale... poslala taký dodatok lieky na to všetko, čo bolo spomínané, neberie, takže aby bolo... To, to, to nevadí, ale ak mm -hmm. Nika môže napísať, tak nech napíše, že čo, čo robí. A v akej či... oblasti pracuje, áno? Hej, a či svoju prácu miluje. A odpoveď bude, že nie. A ak prácu miluje, tak aký je vzťah, že od 1 do 100, čiže tam bude celý pes zakopaný mm -hmm. u vás, uh, šéfova, je ten, že vydržíte napätie v sebe a keby ste boli Jangový oheň alebo inový oheň ako Miško alebo Peter Kršiak, tak máte uprdeli všetko to, čo ide proti vám. Lenže vy to nejakým spôsobom zahadne v sebe držíte, lebo vám tam nahral niekto nejaký zvláštny program a vy sa toho z môjho pohľadu držíte. Takže reálne to, čo som hovoril na začiatku, vy by ste si mali vyhnúť rukavy a držať sa pravidla. Kto miluje Niku? Stojí na a, chodníku. A tak ho miluje. Kto ma nemiluje, tak stojí na chodníku. Takže, lebo Nika ho má v predelíku. Takže... <laughs> aby, to, aby to bola rímovačka. Takže je, prečo ja robím to, čo robím? Lebo je neuveriteľne a, a veľké, veľká vďaka slobodnému vysielaču, lebo tu sa takto filtrujú takí úžasní ľudia. Ja už aj keď chodia ľudia na konzultáciu, tak ja si robím také že poznámky, že škola, inštitút, škola, inštitút. Asi si dávam takú databázu ľudí, lebo uh, keď zobereme, dneska väčšina ľudí čo sme dneska mali, tak všetko osobnosti a schopné a väčšina z nich nepoužíva svoj potenciál ako keby naplno. To znamená, vidíte, Peter Kršiak plus minus používa svoj potenciál naplno, ja ho používam, myška sme tu pritiahli, aby sa prebral, zatiaľ ešte sa neprebral, ešte, ešte brúsi kľúč, aby odomkol tie podstatné dvere, ale reálne každý z vás by ste mali tie dary a talenty, ktoré máte používať. A preto aj, čo som spomínal, ten kurz, že odborník na seba, tak jedna z vecí, ktoré človek potrebuje vedieť, je, aké má hodnoty. A keď vie, že moja hodnota je napríklad, ja to mám, že poznanie, láska, šťastie, tak pre mňa, ak moja práca nie je o poznaní, o rozvoji, o vzdelávaní, tak ja ju nerobím. Čiže niekto môže mať, že je tam láska šťastie, že Nika sa vie spýtať, že milujem to, čo robím, som šťastná tam, kde chodím, ak je odpovednie, nie, nie, nemôžete tam chodiť. Čiže celý váš problém bude z môjho pohľadu, to bude tak na 90% práca a 10% môže sa lízať vzťah, ale to zase je tak, že to tak intuitívne nastrelujem. Mhm. Môže to byť aj a, otočené, ale z, z pohľadu toho, čo som videl čísla, tak by som to skôr typoval takto. Dobre, možno sa dočkáme počas pesničky. Ja vás medzičasom prezvoním na novo, aby ste mi nespadli z linky, pán Planeta, lebo sa nám pomaly blíži dvojhodinovka a ono to zvykne vtedy práve urobiť pauzu. Tak si dáme druhú prestávku a ako som spomínal na začiatku, dnes to budú aktuálni oslávenci narodení noví, medzi nimi figuruje aj švédska speváčka Emília Rydberg, ročník 1978. No a toto je jedna z jej najslávnejších, najznámejších pesničiek. big, big thing if you leave me. But I do, do feel that I do. pesnička zase, som veľké dievča vonku je naozaj chladno a presne tak to cítim aj vo svojom vnútri. Snáď sa zohrejeme trošku iným spôsobom s Petrom Planietom na telefóne. A čo vám mám zakúriť, alebo čo? <laughs> Zaspievať. Aj, no tak... A, to budeme spievať v sobotu. Dobre, tak môžeme aspoň náznakom povedať, aj Miško sa chystá do Banskej Bystrice však. Áno. Lebo budeme opäť maratončiť. Áno, áno. Veď už je na čase, lebo nám ten čas beží. Že? Takže... Jak to rýchlo uplynulo od toho predchádzajúceho maratónu, takže v klasickom termíne sobotnejšom od 6. hodiny rannej do 20. hodiny večernej by sme tu mali tráviť čas. Aj dúfam s našimi poslucháčmi, opäť si pripravíme nejaké indície pre nich a darčeky, ale hlavne témy. Máte už niečo také náznakové? čo by sme prezradili? Zajtra to budem skladať, lebo tak viete, hmm. ja som len dneska začal pracovať. Aha, takže... Vy ste si takto predlžili svátky. Svátky, áno. No dobre, ale v každom prípade budú tam rôzne témy, takže bude o čom hovoriť. Určite. No. Takže posluchači sa môžu pripraviť, my im to postupne budeme pridávať na stránku, aby vedeli odkedy, tak. dokedy, čo a ako. Ak sú niektorí ešte, ktorí nás dneska počúvate a máte niečo také, že zaujímavé, čo by ste možno odporúčali do maratónu, a, tak, nám, tak mi napíšte na planetapazavinačgmail.com a ja sa na to pozriem, že či to je teda v kon, texte alebo v koncepte, mm -hmm. či to je zaujímavé a či by sme to zaradili alebo nie. Áno, akú tému. E, Gabriela nám píše len tak skromne, chcela by poprosiť o mriežku, má tu dátum a napísala nám, že má vyoperovanú štítnu žľazu. E, chceme ešte viac informácií od nej? E, môžeme, Te, začína nový rok. Takže... Dobre, takže si dáme dátum 24.1. 1971, čo skoro má narodeniny a je tam teda spomenutá tá vyoperanovaná štítna žľaza. Čiže ale platí pre ostatných, aby ste vedeli aj v rámci maratónu, keď budeme riešiť dátumy, to nie je o tom, že volám sa Zuzka a som narodená tu a boli ma ľavé koleno. Alebo na nose mám chlpok. Hej, alebo Bradavičku. Manžel, manžel mi zjedol dve chrumky na Vianoce. Takže... <laughs> a odvtedy ma to boli a omína. Nie, a odvtedy sa ideme rozvádzať, lebo, lebo to je, toto bola jeho osudová chyba. No, posledná, posledný, taká čerešnička na tom všetkom, hnusnom eh, škaredom he, he, he. zákusku. Čiže potrebuje to mať nejaký príbeh, že... Aspoň preto... dve, tri vety nech vieme zhruba sa orientovať, aby sme nechodili ako slepa baba. Áno, a tí, čo nás počúvate už dlhšie, tak viete, že ak chcem zodpovedať určité veci hlbšie, no tak potrebujem rozvinúť tie veci, že aj dneska tu zaznelo, že doktor mi odporučil jedálniček. A aký? Alebo dietu. A akú? Mhm. To znamená, povieme, poviete, OK, tá dieta je postavená na tomto a tomto a tomto, a toto mám jesť a toto nemám jesť. E, čiže na základe toho potom ja ja viem sa k tomu nejako vyjadriť. Ako nemusí to byť zase slohová práca na 3 a 4, to tiež nie. Jasné, no tak keď bude na 5, tak eh, diplomovú možno schválime dopredu. No takže... bude dlho čítanie zase, viete. No, tak vy sa potrebujete rozčítať. Dolar teda- libra, rubel, Dolar, libra, rubel, Dolar, libra, rubel, áno? Áno. Chápem, jak to robíš. <laughs> Normálne jazykom. <laughs> no, to je síce fajn, ale ja by som to mohol skúsať. No schválne, skús, skús, dolar, libra, rubel dolár, libra, rubé. E. A nebol si ďaleko Ru, ru, Rubel, rubel. Keby som to mal tak rýchlo, tak to nie, ale tak pomaly sa dá. A toto je taká moja po, obľúbená. Vieš, ako sa to hovorí, že do, pomaly ďalej zajdeš, či mm -hmm. ako mhm, to? Mm -hmm. Áno, aj, aj v prípade toho jazykovania. Dobre, tak v tomto máme jasno, ale čo sa týka datumu, máš už mriežku? No jasné. Tak skúsme dať riešku, lebo o tu išlo Gabike predovšetkým. Čiže pre istotu 24171, áno? Malo by to platiť. Tak, um, no, mestí sa do limitu 4 jednotky. Áno. 3 <laughs> dvojky, 1 trojka, 1 štvorka, 1 peťka. 6 nemá, dve sedmičky, osmičku nemá a jedna deviatka. Mhm. No a keď zoberieme, že Gabika je jinová zemička, čiže uh, matka Teresa zachraňuje všetkých, uh, jej patogen je vlhko a predispozične máte najslabšie obličky močový mechúr a pečeň so žočníkom, tak sa ani není čo čudovať, že tá štítna žláza skolabovala lebo podľa mňa vy ste držali emócie a to, čo ste chceli povedať, ste držali v sebe, namiesto toho, aby ste povedali, lebo zase, keď tu máme dva ohníky, že jeden Jangový, jeden Inový, ten vám nikdy nebude také, že radšej mu to nepoviem, on sa urazí. No nech sa urazí, veď to je jeho problém. Čo ja mám s ním? Ešte si tu budem nejakú malú traumičku vytvárať, že nebudem rozprávať to, čo vo vnútri cítim. Čiže samozrejme, nie je to o tom, že rozprávať ty, keď ste žena, že ty starý somár, daj mi pokoj, lezeš mi na nervy, ale poviem, že viete čo, prepačte, ale tieto slova mi ubližujú, takže môžete zmeniť retoriku. Nie, doma si môžem rozprávať, čo chcem. Dobre, ak sa chcete takto so mnou rozprávať, môžeme sa baviť o tom, že E, vy si žite svoj život a ja si budem žiť svoj život. No a, a postavím sa, upracem si v živote. To, to dneska je nastavené, že väčšina z nás si myslíme, že v podstate vzťahy sú dobrom aj zlom, ale kde je napísané, že v týraní a ubližovaní mám ostať vo vzťahu? No a samozrejme, že tým, že Gabika je dobrá osoba, Samozrejme, Gabika má dve sedmičky, čiže to napojenie, duchovno, aj intuíciu a má tri dvojky. No tak jasné, že veď ja to urobím, ja to stihnem. Prečo by som to za niekoho neurobila? Takže opäť problém bude v tom, že Gabika nežije v súlade sama so sebou a preto tá štítna žláza sa trošku odpálila. No a samozrejme, keď je problém so štítnou žľazou, vždy treba skontrolovať, ako funguje slezina a obličky. To bude určite záležitosť Gabiky, lebo Gabika není Lobásková a Rezníková určite, to je 100%, lebo to by mala iný zdravotný problém. Takže Gabika bude musieť sa vrátiť do svojej sily a používať to, že zase, keby som mal inštitút, tak poviem, Gabika, kedy nastúpite? To znamená, lebo to je ďalšia osoba, ktorá je schopná, ktorá je vedomá. Len väčšina ľudí e, dneska nie je schopná sa z toho Metrixu postaviť, vystúpiť a začať fungovať. Ja viem, že to môže byť ťažšie, ale e, keď si zoberiete a zase sa vrátim k tomu pôvodnému, k tej vianočnej kolede, keď si to pozriete, tak pochopíte, keď budem zomierať, aké mi je to, že či mám jeden byt, dva byty, alebo či nemám byt a či som v podnajme, v prenajme, či mám dve deti, alebo nemám deti, či mám manžela, alebo nemám manžela. Aké je to v tom momente dôležité? No nie je to dôležité. Lebo my sme tu prišli preto, aby sme naplnili svoje poslanie. Nie preto, aby sme vytvorili nejakú obrovskú hmotu, ktorú potom nejakomu odovzdáme. Ten človek by si mal uvedomiť, že každý z nás by si mal uvedomiť, že my máme uh, kráčať v súlade s našou dušou. No a samozrejme, keď neviem, kam mám kráčať, keď neviem, aké sú moje hodnoty, keď neviem, kde môj život sa má smerovať, no tak jasné, že ťažko potom fungujem a fungujeme potom na základe tých vzorcov, ktoré nám rodičia nahrali a my sa na základe nich správame a fungujeme. Čiže Celý zadrel zadrhel Gabiky je tu niekde. Dobre, ale tým je to uzavreté podľa vás. Áno, áno. No, tu, viac, tu viac asi nepovieme, lebo tak nevieme, že čo tam je, čo tam nie je. Áno. A či sa tam... Mm, berú nejaké lieky, eh, čomu sa Gabika venuje, aké má vzťahy, akú má prácu. Písala pred čtvrť hodinkou, takže môže byť, že sa ešte dočkáme nejakej prípadnej eh, reakcie, ktorá by mohla prísť z jej strany, tak ako teraz ešte Erika posiela. Ďakujem veľmi pekne za rozbor. Sedí to naozaj perfektne osobnostne, mám prehnaný zmysel pre spravodlivosť, schopnosť aj predať eh, strachy. Počas štúdia som si ako brigádnik dokázala predajom extra zarobiť. Pracujem v školstve. Zdravotným problémom, ktorý som nešpecifikovala v maili, sú vyše 20 rokov chronické bolesti hlavy, na ktoré sa mi zatiaľ nepodarilo nájsť odpoveď, kde je príčina, ale stále ju hľadám. Nevíde jedna cesta a hľadám ďalej. Ďakujem za super reláciu, kde sú dobré rady prekladané vtipom. No, my ďakujeme tiež za reakciu, takže máte tú odozvu. Takže pošlite mi Eriku. Uh, jej... <laughs> Iba mail môžem poslať, Eriku nie. Áno, áno, áno, áno. Mm. Eriku si určite... <laughs> Ne, neposlala fotku? Fotku nemáme. Nebuďme no, zase, nemám, nebuďme no. zase no, taký. No, vidíte. A tu je Jangový ohník. Poslala fotku? <laughs> A ty čo chceš robiť? Veď ty máš doma manželku. Chce podľa fotky Ale... vybrúsiť kľúč. Ja ja som to myslel tak, že ke, keď jej máš poslať, tak keď Peťovi máš Peťo poslať Eriku, že či poslala fotku, aby si ju pohol poslať. <laughs> tak toto bolo myslené. Ako oblúkom sa snaží vyhnúť tomu. No, jasné. Pozrite, ako sa z toho vykrúca ohník Jango. no, a však som šikovne sa vykrútil, čo je? no, nevykrútil. Nezožral ani ja som ti to nezožral, ani Peter Kršiak, ani naši poslúchači. Nie, lebo nezožral. už po 20. hodine sa nesmie jesť. A pritom Hej. som si vôbec nevymýšľal. <laughs> Takže uh, keď určite asi uh, eh, sa s Erikou spojím a odpoveď, že prečo ma uh, bolí hlava, no je jednoduchá. Uh, teraz ju budete mať zodpovedanú. Keď vy s takýmito darmi a talentami vidíte, čo ten školský systém s tými deťmi robí, tak jasné, že sa s tým trápite. A jedna e, z, z vecí, ktorú môžete urobiť, je, že urobte iba to, čo môžem zmeniť a ovplyvňujte iba to, čo môžem zmeniť. Deti vás milujú a neriešte tie všetky ostatné veci okolo toho, ale začnite žiariť v tom, v, tém, v tom školskom systéme. Ja určite sa s Erikou spojím, E, určite Erika bude v databáze, keď budem mať školu, že Eriku, ja presne takto obvolám všetkých ľudí a poviem, počúvajte, robíme školu. Idete, šup. Samozrejme, budete ale musieť máknuť, lebo v podstate tie deti, keď začneme s nimi pracovať, tak oni za 3 až 5 rokov skočia o extrémny level a samozrejme ten učiteľ musí ten level stíhať s tým dieťaťom Takže každý ten učiteľ bude musieť dobre papať, ale tak to zabezpečíme, že tam bude dokonalá strava, bude tam pohyb, bude tam realizácia. Čiže vy musíte len urobiť dva malé kroky, dožiť sa dovtedy, kým tá škola bude. <laughs> To je jeden dôležitá, jedna dôležitá vec. Bez toho to nejde. Áno, bez toho to nejde. No a druhá z vecí je začať uh, sami seba ladiť. No a ja sa s Perikou určite spojím, lebo tak ako som povedal, že niektorých, niektoré osvobky, ktoré tu dneska boli, tak tie by som zobral hneď. No a Erika potrebuje, potrebujeme to len upratať a hlavu upraceme rýchlo. To nebude nič také problematické. No, zoberte si ju, budú svadobné kolače. Nie, to mám pani Kolombovú, takže... <laughs> Už by ste nechceli druhú svadbu? Aj s tou istou? No, druhú svadbu? Nie. Na čo je druhá svadba? Veď no, však svadba iba potvrdíte je... si to iba a budú aspoň koláče. Koláče? Ja už dávno koláče nejem. Veď, no, vy nie, vy by ste ich nemuseli. Ja? No to vy povedzte, ja vám pošlem. Nejaké zdravé nejakú... koláče, samozrejme. A, veď, tak niečo nesieme na, na toto. Yes. Ja urobím... Yes! Ja urobím nejakú mňamku. Ja to... Fú, tak to tu budeme do nedele. No, tak urobím nejakú takú moju niečo dobré odo mňa. Aha, no do, do vás, do mňa. <laughs> máme, máme tam Evičku, takže zistím, tým, ako je na tom Evička, že či sa uh mhm. -huh. na, na mne ukuchtí, aby sme uh, fungovali, takže my budeme mať zase hody. No, to bude iná žúrka. No, to, to, to je paráda. <laughs> Dobre, poslal som vám to, neviem, či vám to už došlo nepozeral som maily. Nevadí, takže... pre, pre istotu, aby sme mali istotu. No, takže pre istotu, a, aby sme mali istotu, ano, si to pozriem. <laughs> A zatiaľ e, môžem povedať toľko, že nasledujúci mail sme už čítali, ale nečítali sme, respektíve nespojili sme si to s konkrétnym dátumom. A ten tu máme, bude to najmladší, koho budeme rozoberať, alebo najmladšia, lebo je to cerka od Mirky, Dátum je 19.7.2025. Takže ešte ani pol roka nemá za sebou. A teraz tu máme napísané, páni milí, krásny deň prajem, ale ešte mi tu skočil rýchlo mail od, od, od, od, od, kto to píše, to by mala byť ešte Gabika, mám pocit, Ehm, Nika, Nika, od nej, od Niky tu mám, že ďakujem za odpoveď a áno, pán Planeta, trafili ste na 100%, hlavný problém je skutočne práca, teraz vyučujem Nemčinu, ale nemám pocit, že ma to ešte e, vyplňuje zadaných podmienok. Zase pani učiteľka. No, takže a, takisto Nika, a, urobte jednoduchú vec, že sú dve možnosti. Ak sa človek chce posunúť, tak máme kurz, môžete si pozrieť, ten, čo som spomínal, že e, odborník na seba, alebo si vieme dať zoom a porozprávať sa, lebo uh, samozrejme učenie je nejaká forma cesty, lenže vy ste young drevo, čiže vy ste šéfová, takže vaša úloha je tu iná, a vy potrebujete pochopiť, že uh, prečo som tu prišla. A ak cítim, že učenie jazyka už ma až tak nenaplňa, tak len premyšľajte, že čo vás naplňa. Že urobte si domácu úlohu. Mám miliardu, mohla by som mať akúkoľvek prácu, môžem sa čokoľvek naučiť, tie peniaze nesmiem nikomu darovať a mám niečo vybudovať. Čiže toto je jedna z vecí, čo vám pomôže a nikto nemá viac ako tri oblasti, ktoré ho tak fascinujú. A druhá z vecí, sa popýtajte ľudí vo svojom okolí, v čom si myslia, že ste výborná, že niekto povie, že ste komunikatívna, že ste taká, že ste taká, taká, taká. A na základe toho Uh, ne, tý, každý vám povie minimálne 5 a vy si pozrite, ktorá z tých vlastností sa opakuje a keď vám niekto povie, že ste napríklad pracovitá, komunikatívna, no tak viem, že tá oblasť, ktorá je, tak má byť o komunikácii a že má by, mám byť aktívna, pracovitá. A, že tam nemá byť, že čo ja viem, teď som niekde len uh, sedím a čo ja viem, mám nejakú stereotypnú prácu. Takže reálne toto vám pomôže uh, nasmerovať sa a my budeme mať aj uh, taký ten bezplatný Zoom z časti, e, kde budeme určité úrovne v rámci toho objavenia svojho potenciálu riešiť, takže ľudne potom, e, keď, sa, keď budete prihlásení e, cez elementy zdravia na odber noviniek, tak vám to príde a budete môcť sa tam e, pripojiť. Uh mhm. -huh. No my budeme mať v sobotu bzum. Budeme, bude to tu ako v úli, keď tak na to pozriem. Zoom, áno. Dobre, tak teraz už prejdem k tomu mailu, ktorý prišiel od uh, Mirky s tým dátumom 19.7.25. Rada by som sa opýtala, ako môžem pomôcť cerke s atopickým exémom. Má ho takmer po celom tele, akoby suché svrbiace mapy. Má 5 mesiacov a je zatiaľ plne dojčená. Po pôrode som si z nemocnice priniesla stafilokoka a streptokoka a žiaľ, nevedela som to riešiť inak, keďže zápal v intimnej oblasti bol silný a taktiež opakovaný zápal prsníkov ma teda potrápil dostatočne. Prírodnou cestou som vzhľadom na dojčenie nemohla užívať silnejšie veci, takže som pristúpila k antibiotikám, moje telo sa dalo dokopy Nuž cerke to exem zhoršilo podstatne viac a stále je to horšie a horšie. Z vašich predchádzajúcich relácií viem, že exem je záležitosť pečenia a hrubého čreva. Užívam jačmeň, chlorelu, kordyceps, rejší, pestrec mariánsky. Netuším však, či užívam dostatočné množstvo a či to teda má efekt, či sa to dostane do mliečka a pomáha aj cerke. čím jej viem ešte pomôcť, prípadne čo jesť alebo nejesť podľa vás. No a z Ostravy som vylúčila bielu múku, lepok, mliečne výrobky a cukor. Ten príjmam prakticky len z jablka alebo hrušiek. Ďakujem veľmi pekne za radu a prajem všetko dobre. Takže toto je už kompletka. No, uh, Mirka, vždy to dieťa si potrebuje prejsť nejakým svojim procesom, čiže samozrejme aj ten e, nejaký exemik, ktorý ona rieši, tak je to nejaká cesta aj jej, aj samozrejme rodičov. Čo sa týka vašej teda princezny, tak ona má patogen vietor, čiže stres a napätie to budú zhoršovať. Preto keď budete cítiť, že sa dostáva do stresu alebo napätia, alebo vy, no tak sa smejte. To znamená, povedzte manželovi, nech vás šteklí, nech proste sa smejete, lebo vy tú emóciu nemusíte premeniť na stres a napätie, ale môžem premeniť na smiech a radosť. Takže čo sa týka, ona je inová zemička, čiže vždy bude dôležité ľudia a jej okolí, a jej okolie, jej priatelia a kamarátky. Takže keď bude väčšia, určite by som si pozrel film 12 podmienok dedictva, aby v skutočnosti vedela, že čo sú jej skutoční priatelia a kto je pre ňu dôležitý, kto je nie až tak dôležitý. Michal, ty ešte daj mriežku a potom povieme zdravie ešte. Uh -huh, 19.7.25 Tak tam vychádza jedna jednotka iba. Iba jedna. No, tá kazí priemer dneska. Mm. <laughs> Ale má tri dvojky, trojku a štvorku nemá, 1 peťka je tam, 3 šestky a potom 7, 8, 9 po jednom. Mm -hmm. Takže so šestkami kráľuje u nás. Takže e, v podstate ten aj dátum hovorí, že napríklad tým, že nemá trojku, tak ona nebude taký ten e, vizuálny typ, že v podstate skôr sa bude učiť, že počúvaním alebo kinesteticky, že jej to ukážete. Čiže príklad je, že keď jej poviete, že 1 plus 1 je koľko, no tak môže premýšľať. Ale keď zoberiete, že jedna babika a druhá babika sú koľko? Dve. Takže toto viete a sama len odsledujte, že ako rodič, ja napríklad, keby som v tomto veku mal dieťa pri tých informáciách, ktorých mám, tak prvý krok zistím, aký, aký uh, jazyk učenia alebo aký systém učenia používa moja dcéra a na základe toho ju budem učiť. To znamená, a to budete vidieť, že či si radšej číta knižky, alebo či keď si kreslí, tak si používa farebné pastelky a si to značí lebo to sú také tie vizuálne typy, že potrebujú si to tak všetko písať, evidovať farebne pixkami, že keď idete na nejaké školenie, tak vidíte vizuálne typy, tí si majú vytiahnuť také farbičky a už si to všetko tak farbičkujú, tí auditívni alebo kinestetickí majú jedno pero a farbičku, neviem to na čo, to, to je pre nich zvláštnosť, to aj keby chceli, tak to zabudnú. Takže vaša dcera môže sa učiť týmto spôsobom a najlepšie a najrychlejšie sa napríklad deti učia, keď používate všetky tri formy učenia. Čiže aj vizuálne, že to napíšete na tabulu, aj to poviete, že pozrite, toto sme napísali a teraz napríklad kinesteticky si to všetci napíšte do písanky, čiže napíšeme si napríklad, keď sú to prváčikovia a, a takto sa to píše. A tým pádom keď používate napríklad uh, vizuálny jazyk, tak tam je nejakých 40%, že si to viete zapamätať. Keď používate auditívny, tak to je tam tiež nejakých 40 uh, e, alebo 35-40. A keď používate kinesteticky, tak tam je plus minus, tie percenta sú jednotlivo podobné skoro, ale keď použijete všetky tri, tak schopnosť zapamätať si je až 95 na, čo je vys vysoký podiel učenia. Samozrejme princezna tým, že má tri šestky, tak bude systematická, takže veľa vecí jej nebudete musieť hovoriť až tak, že uprať si to, daj si to na poriadok, lebo v podstate ona skôr tými šestkami bude taký systematik. Čo by som u nej trénoval, je sebavedomie, čiže hovoriť jej, že je pekná princezná e, a od detstva ju učiť, že keď povie o sebe škaredo, dá si 10 repov. Že naučiť ju, aby ona o sebe hovorila pekne. Samozrejme, keď vám chýba e, štvorka, čo je sebavedomie, tak e, tí ľudia nikdy o sebe nebudú hovoriť, že ja som najkrajší, najlepší na svete, lebo to tak vedia ohne o sebe hovoriť, alebo ľudia, čo majú viac štvoriek a jej toto chýba. Všetko ostatné má, čiže energie má dosť, takže keď bude čokoľvek komplikované, náročné, tak to nechajte vyskákať, vybehať. Čiže potrebujete hlavne u nej riešiť to napätie a stres a preto aj vy, keď budete napríklad, že teraz dojčím, tak si idem do izby, kde je pokoj, kľud a, a predstavím si ako mliečko, ktoré papá, ju vyživuje, ako sa exém upravuje, pokožka je zdravá, vitálna. No a samozrejme, čo je dôležité vo vás v jedálničku, to, čo ste vyradili, je super, ale vy musíte aj si uvedomiť jednu z vecí a to je, že dávať si pozor na stres, lebo môžem jesť dobre, ale keď dcera je citlivá na stres a vy ste v strese, tak to prechádza do mlieka a tým pádom ten exém sa môže zhoršovať No a predispozične princezna som spomínal, že má slabšie obličky a pľúca hrubé črevo, tak tým pádom samozrejme, že tieto veci sa objavujú a v treťom kole je pečen so žočníkom. Takže určite, keď vytvoríte takúto pohodu, radosť a ten proces e, liečenia, nechajte to teličko. Čiže kľudne si môžete zaradiť viacej zeleného jačmeňa, Samozrejme, nepite ale ten zelený ačmen napríklad e, studený, ale budem si to robiť do mierne teplej vody a môžem ho takto popíjať. E, určite tam kľudne si da zdvihnite dávku. Po prípade, keď princezna začne papať, neviem e, kedy, ju začnete prikrmovať. Ideálne je, že keby minimálne rok bola na mliečku, že jej nič ste nemuseli dávať, Keby bolo akýkoľvek problém, tak e, môžete sa potom obrátiť e, na manželku. Ona vám odporúči v rámci dávkovania koloidného striebra. E, samozrejme, pani Kolombovú budem chcieť na sobotu ukecať, takže uvidím, či sa mi to podarí. Ale iba na telefon zase. No jasné, iba, že na telefon. <laughs> tak to pre ňu by bolo dlho. To by potom už odhalila svoju identitu, už by nebola Kolombová. Áno, áno, už by, už by nebola. Uh mhm. -huh. Takže reálne určite sa pobavíme možno o koloidoch a ešte niečom zaujímavom. Uvidíme, že aké prídu podnety. Mm. Lebo tak manželka má rôzne zaujímavé témy. Teraz uh, otvorila novú úroveň, že human design, takže to je zase iný, iný pohľad na človeka, trošku z inej strany. Takže, čo sa týka princezny, ak to chcete zrýchliť, tak si sadnite s manželom a povedzte si, čo je moja slabosť, závislosť, čo sa vzdávame, aby naša dcéra bola zdravá, pekná, vitálna, múdra a všetko fungovalo. No takže vy môžete urobiť taký ten barter, že zbaviť sa svojej slabosti, lebo keby ste to urobili predtým, že by ste to teličko upratali predtým, tak v tomto momente by princezna toto nemusela riešiť, ale jej duša sa rozhodla, že to potrebuje, takže preto ste to neupratali, čiže netreba to brať, že to bola chyba. Chyby nie sú. Sú len dôsledky, ktoré potom musíme riešiť. A hm. všetko, čo riešim, je pre mňa pozitívne, lebo sa na tom naučím. Aj keď to môže byť niekedy náročnejšie učenie, ale... Ano, alebo štýl pokus chyba. Áno, vždy je to lepšie, ako keď sedím doma na gauči a nič nerobím. Mhm. Takže reálne toto, Mirka, upracete podľa mňa ľavou zadnou a hovorím, keď chcete zrychliť proces, tak určite si viete sadnúť s manželom a povedať, že OK, tak ja som závislá na sladkom, tak budem papať maximálne raz do dňa niečo sladké, že napríklad ráno kašu e, s nejakým ovocím, nejaká gonži kaša varená, alebo čo ja viem, keď nie je kaša, že ráno by som mala napríklad vajíčka so zeleninou, no tak si na ako je, dezert môžem dať jedno ovocie, alebo takú malú vrst sušeného nejakého kvalitného ovocia. Snažte sa, keď teraz dojčíte, aby ste jedli čo najkvalitnejšie, aby potraviny boli čo najvyššej kvality. No a manžel napríklad takisto sa môže niečoho vzdať a viete zrychliť tie procesy. No a ostatné sa prirodzene bude posúvať a meniť, lebo tým, že ste posluchačka slobodného vysielača, no tak určite si tie určité veci doskladáte. A na to, čo by som určite urobil, je to, že čo najdlhšie dojčil, lebo nám sa podarilo tak plne rok a pol, že v podstate dcera nedostávala ani vodu, ani, ani mliečko, ani čajík, ani nič. V podstate manželka, keď bola smedná, ju dojčila a tým pádom preto máme to s cerou také ľahké, že reálne my celý život pri učení až tak nejak veľké, že by to bolo problémy. Ja si pamätám na moje detstvo, že ty brďo, toto keby som sa ja učil tak, ako sa učí dcera, tak som frajer. Samozrejme, dneska už sa tak viem učiť, lebo existujú na to rôzne techniky, knihy a metódy. Takže podľa mňa uh, veverička potrebuje skákať, keď budem vidieť, že má veľa emócií, tak ju nechajte, nech to vypláče zo seba. Nie, treba to strážiť, aby ste to neblokovali, že nepláč, už je dobré, lebo potom sa to na, tom, na tej pokožke bude objavovať. Skôr by som podporoval, aby keď potrebuje plakať, nech sa vyplače. Maminka je tu, dobré, poplaci, plač je dobrý. Teličko samozrejme ako mama rozpoznáte, kedy je to plač taký, že potrebujem plakať, kedy je to plač, ktorým vydiera ma alebo manipuluje a potrebujem rozpoznať, že keď je to plač, že to dieťa fakt niečo bolí. Takže tie, každá dobrá mama, keď to dokáže rozpoznať. Samozrejme, aj chlap to dokáže rozpoznať, len musí byť s tým dieťaťom, aby vedel, že čo to znamená. Takže reálne toto všetko vás na tej ceste životom čaká a samozrejme e, veverička je schopná, silná, takže máte návody a keby ste chceli viacej, no tak máme e-diagnostiku a tam sa dá prerátať všetky elementy, takže budeme ešte postupne veci ďalej vysvetľovať v, aj na maratóne, niektoré veci rozoberieme. Uh mhm. -huh. Dobre, prejdeme k Alenke, tam je dátum narodenia 11. v 8. 1972. Zdravím, chcela by som sa opýtať, či sa mám dať na štúdium iridológie, čo je diagnostika z oka, od detstva som chcela dať, byť zdravotná sestra, ale neprijali ma na zdravotnú školu. Neskôr som vyštudovala strojárnu, alebo strojárinu by to možno mohlo byť napísané, lebo Vysoká škola zdravotnícka bola len pre zamestnancov zdravotníctva. Teraz pracujem v strojárstve, práca ma baví, ale stále ma láka ísť smerom k zdravotníctvu či iridológia je, alebo čo iridológia je. Skúsila som to pozrieť s kivadlom, ale na podžudovanie kývadlo sa nepohlo. Tak ma zaujíma váš názor, čo na to poviete vy. No, a, a akú má teraz prácu? V strojárstve pracuje. No, zase tu máme, Michal, daj najskôr mriežku, lebo zase tu máme jangové drevo šefovú, čiže zoberme si, že dneska sa utrhlo v rece so ženami jangovými, jangovým drevom, ano. šefom a pre mňa osobne je táto mriežka veľmi zaujímavá. <laughs> Ešte sme ju neriešili. To je pravda. A ona tam má 5 jednotiek. Fú, zase Takže sme, sme zase tam. Mm -hmm. <laughs> Ale čo je zaujímavé, že má ešte 3 dvojky a potom dlho, dlho nič až dve sedmičky, jednu osmičku a tri deviatky. Mm -hmm. Čiže v podstate stredný stĺpec nemá vyplnený. Mm-hmm. No a to, že Alenka to nemá vyplnené, z toho si nemusíte robiť nič, lebo reálne, čiže keď mám 5 jednotiek, tak tá hlava vám podľa mňa dobre funguje. Čiže to, že nemám trojku, to znamená, že nemusím byť až taký knihomol, aby som sa učila. Čiže váš jazyk alebo vaš, vaša schopnosť, ako sa učiť, je skôr možno auditív, kinestetik, tak uh, viem sa učiť týmto spôsobom. To, že mi chyba sebavedomie, no tak to môžem trénovať, čiže viem, v čom som dobrá, no nebudete o sebe hovoriť, že som najlepšia, že toto a toto budem robiť, lebo si zoberte, keby ste mali dve štvorky, tak otázku, že či mám sa učiť iris diagnostiku, tak uh, to asi sa nebudete pýtať, poviete, toto sa učím, uh, povedzte, že že čo ešte by som mohla k tomu pridať napríklad. Tak by znela otázka, keby tam bolo viac sebavedomia. Peťka, čo vám chýba, je, každá žena má danú intuíciu, takže vy ju máte danú, aj keď e, ju chcem lepšie používať, tak potrebujem počúvať to svoje vnútro a naučiť sa, že ten prvý hlások je ten správny. A Šestka je schopnosť dokončovať veci, takže dávam si pozor na to, že čo otvorím, že keď sa do niečoho pustím, tak si poviem, OK, dokončím to. Sedmičky, dve vám ale hovoria o tom, že aj keby som sa nič neučila, tak si viete z hora čokoľvek stiahnuť. Osmička je o tom, že ľudia vás majú radi, takže a vy viete k sebe priťahovať ľudí a máte tri deviatky, takže peniaze viete zarábať. Ale otázka je, že čo teda budem robiť, lebo keď ste jangové drevo a máte tri dvojky, tak neviem, že či je úplne optimálne pre vás robiť a, terapeutku, čiže vy by ste mali mať tú činnosť takú, že v pohybe. Lebo a, ak vyštudujem napríklad iris diagnostiku, tak by som si to určite vo vašom prípade spojil s nejakou takou napríklad e, technikou, ktorá môže byť, čo ja viem, že nejaká masáž alebo nejaká terapia iná, kde vy viete byť v pohybe, lebo vy keby ste mali napríklad sedieť, že 8 hodín s klientom od rána do večera, že mám klientov 8 hodín, tak vás zožerú mrle, ako sa hovorí u nás na Orave. Takže vy si potrebujete zvážiť, že a aké by to bolo ideálne, to je to, čo sme už spomínali dneska pri niektorý, e, eh, niektorých z dievčat, že si sadnete a zoberete, mám miliardu a môžem robiť čokoľvek, čo by som robila, čo je to, čo by ma bavilo, fascinovalo a keď ste Young Drevo, tak Young Drevo je šéfová, ale je zároveň aj tvorivá. Čiže bude mi stačiť, keď ovládam iris diagnostiku. Nechcela by som sa posunúť ešte ďalej, OK? A čo by som ešte mohla ďalej robiť? Takže týmto spôsobom si to poskladajte, lebo schopná ste zvládnuť viete čokoľvek. A teraz je len o tom, že keby ste poznali napríklad svoje hodnoty, no tak by ste vedeli, že aha, toto je pre mňa dobré, alebo toto nie je pre mňa dobré. Lebo keď človek pozná svoje minimálne tých 5 základných, tak vie si e, tieto hodnoty na základe týchto hodnot, a dávať otázky na prácu, vzťah a čokoľvek. Takže reálne Alenka, e, keď si sadne do ticha, tak e, pre vás určite je super aj trénovať intuíciu, aj to napojenie hore, že každý večer si sadnem na 10 minút do ticha a budem čakať, aké mi odpovede prirodzene budú chodiť. Čiže môžete si sadnúť a dať si otázku. Mám ísť študovať iris diagnostiku a teraz budem sedieť v tichu a teraz uh, uvidím, aké signály a znamenia mi prídu. No. Čo, sa, čo sa týka ešte zdravia, tak uh, Alenka si potrebuje dať pozor, váš patogen je sucho, čiže chleba, suché potraviny, a predispozične slabšie sú pľúca hrubé črevo, takže určite si dať pozor na pečivo, po prípade mliečne výrobky, syrina, hlavne si dať pozor, po prípade sladké. Dobre, prejdem ešte k jednému mailu od Petra, ktorý prišiel. Len ak nás v tejto chvíli Peter monitoruje, ak vôbec, lebo možno bude počúvať len zo záznamu, ale mám takú nádej, že by nás snáď mohol počuť, tak poprosím jeho dátum narodenia, aby naozaj potvrdil, lebo ak je Sabinka jeho dcéra, tak by mal iba 12, keď sa narodila a to by asi nemalo sedieť a od manželky by mal byť o 17 rokov mladší, tak neviem, či <laughs> či naozaj je to správne. Ono je dobre si kontrolovať tie dátumy predovšetkým, aby sme letopočty mali správne aj, aj, aj mesiac a deň. Nech to potom presne pasuje k tomu, čo potrebujeme. Lebo keď to takto verejne vypustíme, tak ešte sa môže stať, že dobehnú k vám domov Áno. a zatknú Zatko, zatknú vám <laughs> manželku. <laughs> že by to nemus... Však jeho dátum teda ani riešiť nebudeme, lebo ja ho potrebujem najskôr potvrdiť, aby sme mali 100% istotu, ale pri tých zvyšných troch budeme teda veriť tomu, že sa za toľko veľa chýb v tom maili neobjavuje, ale pre istotu, lebo píše pekne a zaujímavo, však napokon môžeme si to v tejto chvíli aj pekne takto prečítať. Pozdravujem vás páni zo srdca. Po rokoch môjho venovania sa skúmaniu života, vzdelávania vo všetkých oboroch, zasahujúcich do prežívania v tejto dimenzii a spoznaní, aj e, vďaka vašim reláciám, špecifikosti našich dcer, vám píšem, sme štvorčlenná rodina, z môjho vnímania veľmi zaujímavo zrodená k sebe, ja som po, rôznych športova po rôznom športovaní v mladosti zostal pri tajči, čo je už 20 plus rokov a časť z toho aj Čikung. Meditácia a dých mi bola jasná roky predtým, ako pán Planeta objavil Buteko e, metódu. Manželku mi vybral vesmír jasným zretelným odkazom, keď som ju videl ako dieťa kráčať po ulici, <laughs> čo by aj pasovalo zatiaľ <laughs> k tomu datumu. <laughs> A, a mne v hlave zaznelo, toto bude moja žena. Staršia dcéra má zvláštne stravovacie návyky, nie je zeleninu, z ovocia zje len banán. Ako bábo začala odmietať snať všetko a nakoniec v detstve zjedla len tekutinu z vývaru a rohlík, postupne nejaký jogurt, potom prijala meso, cestoviny so syrom, rýžu, hranolky a jednoduchú syrovú pizzu, pochutiny tiež len niektoré druhy. Mladšia zje skoro všetko, ale ak jej to nezachutí, tak nie, Obe samozrejme zjedia sladkosti, len na počudovanie prestanú, keď majú dosť, aj keď je čokoláda nedojedená a hneď potom si v kľude vypýtajú mesko s rýžou. Čo sa problémov týka, nie je čo zvýrazniť. Ja som si pred rokmi opustením bežnej stravy a prechodom cez frutariánstvo, vyčistenie sa za pol rok na zeleninu so syrom a sem tam rybou vyriešil prudký nástup histaminovej intolerancie a vyčerpanie až krvnej anémie. Manželka sa časom pridala a podľa mňa si polepšila oproti časom, keď e, jedla prevažne meso. Klasika, vlasy, pleť, výkyvy, v zime zaraďujeme risotto stofu a podobne. Staršia dcera v puberte pleť, mladšia je, ako by som to E, malý zdravý guru miluje mačky a oni ju. Spomínam si, ako mi v zime pri kúpaní asi 2,5 ročná povedala, že budem mať mačiatka, alebo budeme mať mačiatka, ale veď nemáme mačku, vravím, ani starý otec, ktorý žije oproti cez cestu teraz nemá. Tak odkiaľ? Prídu nám na dvor, odvetila. Na jar k starému otcovi prišla bojazlivá stará mačka, prijala nás, ostala a v lete sa objavili u nás na dvore tri mačiatka, ktoré nám či skôr Luiské priviedla. Ja som prišiel na nezmyselnosť hromadného športu dávno, Staršia dcéra robila v detstve tradičné karate, tri roky po sebe majsterka Slovenska a kopa iných úspechov, no keď začalo ísť trénerovi o prestíž a ona to navnímala, skončila akoby uťal. Mladšia prekukla egomasírku už pri krúžkoch na základnú školu, na základnej škole a toľko teda v skratke o nás. Teraz dátumy a schválne som zvedavý, čo na to poviete, lebo som o našom pomerne úspešnom príbehu ešte veľa zaujímavého nespomenul a asi na to tu nie je priestor. No, takže Petrov dátum <laughs> teda preskočíme, ak ho dodatočne prepošle, tak sa mu určite povenujeme. Ale prejdeme k manželke Ivanke, tá je 4.3.1980. Ešte posledná veta z toho a potom ešte tam je jeden dotaz alebo otázka, ktorú by som doložil no, neskôr. tak všetky datumy. A... Dobre, a... takže Ivanka to je 4.3.1980, Sabinka 15.9.2009 potom je tu ešte Luizička 5. 2017 Ako Peťo píše ďalej, ďakujem veľmi pekne a neviem sa dočkať čo sa dozviem, aj keď len zo záznamu, no, tak neviem to jasné podcastu, lebo mi práca nedovoluje byť s vami v reálnom čase. Vďaka aj za túto možnosť. Takže Peter, ešte raz poprosím, potvrďte nám dátum a my by sme ho potom prípadne nejako dodatočne k tomu doplnili. Môžeme cez maratón. Môžeme aj cez maratón už v sobotu, ak si to stihne dovtedy vypočuť. Hej, hej, takže vidíte, že prirodzene, ako funguje, tak začneme od uh, Luizy, uh mhm. -huh. keď ona začala tými mačiatkami. Od najmladšej, dobre. Tak pôjdeme od čarodejnice malej, uh mhm. -huh. lebo napríklad uh, vidíte, že tu je potvrdená obrovská múdrosť Petra, lebo rodičia by sa mali uh, pýtať a nemali by vytvárať nejaké dogmy, že to dieťa začnú presviečať, ale nech, prečo hovoríš také hlúposti? Odkiaľ my môžeme mať mačky? Veď my mačky ani nechceme, ani také. A nikto tu nemá. Mačky len tak nemôžu prísť. To by ti niekto musel darovať. A vidíte, keď je múdry rodič, tak sa spýta fakt a, a odkiaľ by nám mali? No oni prídu. Aha, a vieš presne odkiaľ? Neviem, ale prídu, že objavia sa na dvore. Tak a, a vieš asi plus minus kedy? Neviem, ale možno, uh, možno povie, že uh, naj, najneskôr do roka a vy ako rodič by ste mali pozorovať a vnímať, že aha, pozri ako, ako to predpovedala a toto je vec, ktorú väčšina rodičov a, v detstve zablokuje u tých detí. Ty si nevymýšľaj, ne, to my nikdy mačky nebudeme mať a, a začnú s takými zvláštnymi programmi, programami u tých detí a to dieťa potom sama potlačí ten dar alebo talent, ktorý tam je. Tak Michal, daj riešku. Pri Luize. Uh mhm. -huh. Čiže to je, to je 2017, áno? Áno, 5.8. Dobre, tak tam je jedna jednotka, čiže zase nám špatí priemer. Mm -hmm. <laughs> to tie najmladšie ročníky tak majú, no. Áno, áno. Jedna dvojka, potom trojku tam nemá, ale má dve štvorky a tri peťky, potom šestku nemá, jednu sedmičku a jednu osmičku. A deviatku nemá. Mm -hmm. No, takže vidíte, tu máme, a no, je to potvrdené, že tu je malá čarodejnica, že ona, Luisa, má presne tri peťky, ako mám ja. Takže keď uh, Peter je múdry, čo je múdry, že vidíte, akým spôsobom uh, dcery vedia aj s manželkou, tak v podstate z princezny vyrastie veľmi zaujímavá osoba, ako to hovorí Miško, lebo ona je ďalšie jangové drevo. To znamená, že uh, jej patogen je sucho a predispozične uh, e, pozor na uh, pľúca hrubé črevo, obličky, močový mechúr. Takže je veľmi dôležité, aby princezna to bude chcieť veľa vecí, takže riadiť a manažovať. A treb, treba ju naučiť, že vysvetliť, že ďakujem, a to je tvoj názor, popremýšľame, alebo keď bude mať názor, ktorý bude sa snažiť pretlačiť, lebo tamto sebavedomie je, tak netreba jej hovoriť, že nie, ale treba povedať, že pozri, princezna, treba vymyslieť, alebo treba to urobiť tak, aby si bola spokojná aj ty, aj maminka, alebo aj ty, aj ocinko, alebo aj ty, aj sestra lebo teraz je to dobre len pre teba a vieš si predstaviť, že by sme to urobili naopak, že to bude dobre len pre nás a dáte jej nejaký príklad a ona pochopí a nechajte ju nech vymyslí riešenie také, aby to bolo dobre pre všetkých, nie len pre ňu. Lebo ona tým, že je šéfová, no tak si to tak bude skladať. A v podstate tie tri peťky by som tam rozvíjal, čiže reálne, aj keď bude chcieť papať, tak len poznáte 5 elementov. tak 5 elementov sa dá kúpiť aj cez planetu, ak ho ešte doma nemáte. No a prirodzene len sledoval, že ktoré potraviny viacej priťahujú, ktoré viacej sedia, že keď aj ona je taký, že papáčik, tak reálne papať môže, ale len sledujte, že čo, e, že určité typy potravín, ktoré bude preferovať, posilňujú niektoré orgány, ktoré sú slabšie a naučiť ju hlavne to, že aby si dala pozor na teda sladké, lebo to môže rozlaďovať jej dar intuície. A ak chce sladké, tak si zacvičí. To znamená, ak si dá jablčko, jedno jablčko je v poriadku. To si môže dať. A keď mali napríklad, že ráno kašičku, je to OK. Na desiatu môžu mať mrkvičku s orieškami, obed môže byť mesko s rýškou a po obede môže byť napríklad jablčko. Ak by chcela aj do obeda, aj po obede jablčko, no tak cvičiť. Čiže zaviesť to, aby v tej strave nebolo viac toho jinového a aby sa v podstate tá intuícia nerozbíjala tým cukrom alebo nejakým chaosom. No a od detstva ju naučiť, nech si sama rozhoduje, že čo chce papať, a len strážte tie potraviny, ktoré viete, že by nemali papať, ktoré ich budú rozlaďovať. Takže toľko k eh, malej kamoške čarodejnice. Toľko Luisa, teraz Sabinka. To je 15.9.2009. Takže Michal, môžeš mriežku? Dobre, akurát na to pozerám. Mm. Takže tam vychádza jedna jednotka, Zase? opäť. Mm -hmm dve dvojky a trojka tam nie je, ale <laughs> za to sú tam tri štvorky, potom jedna peťka, jedna šestka, sedmičku nemám a jednu osmičku a dve deviatky. Mhm. No, takže vidíte, že tu sa a, ani není čo čudovať, že prečo dokázala a, Sabinka v tom karate uspieť a vyhrať to, lebo má tri štvorky, takže e, tie štvorky jej hovoria o seba vedomí a tam len dať pozor u princezien, aby tam nenastal konflikt, lebo samozrejme malá šéfova bude chcieť riadiť aj veľkú šéfovú, lenže veľká šéfová má tri štvorky, takže dve štvo, dvom štvorkám nedovolí, aj keď u Luizy sa bude zosilňovať to, to šéfovstvo tým drevom jangovým. No a Eh, Sabinka tá je in voda, takže ona bude viac premýšľať, analyzovať. Čiže ideálne je, že večer, keď ide spať, tak si k nej lahnú do postele a rozprávať sa, že aký mala deň a čo zaujímavé zažila a tie vody majú úžasnú vlastnosť, a že oni večer sú schopné vám rozprávať, rozoberať a vy ako rodič sa dozviete veľmi veľa. Samozrejme, musíte mať na to energiu. Takže reálne tu by som len ustražil to, taký ten konflikt tých sebavedomí a tej malej šéfovej s e, veľkou šéfovou, aby nešli do sporu a učili ich, že vždy musia nájsť spoločné riešenie. Lebo ak nenajdu, tak vie nájsť riešenie ocino alebo mamina a to sa vám nemusí páčiť, takže ideálne je, aby, sme sa, aby ste sa dohodli. Mhm. U Sabinky treba dať pozor na chlad, to znamená a chlad jej robí zle, no a ona má predispozične najslabšie pľúca hrubé črevo, čiže obidve tie deti majú tie pľúca hrubé črevo slabšie, no a potom trávenie, takže tu je odpoveď, že prečo e, Sabinka nie je hocičo, že ona si to takisto vyberá, lebo to trávenie je slabšie. Čiže ideálne u vás v rámci rodiny také, že chleba sladké a mliečné by ste tam skoro nemali mať. Čiže keď už chlebík, tak desiatá olovrant, ale nie na raňajky, nie na obed, ani na večeru im dávať, lebo tým, že tam predispozícia na tie slabšie pľúca, hrubé črevo je, tak eh, to, to pečivo alebo mliečne to vie blokovať. Čiže kvalitné mesko OK, a ryba, rýža, v podstate strukoviny, to všetko je v pohode. No a, a tak ako Peter spomínal, že u Luizy, tým, že má tri peťky, tak jasné, že ona to prekúkla ďaleko skôr a si povedala, toto robiť nebudem, lebo to nemá význam. Hmm. No ešte nám tu zostáva mamina Ivanka, rybička, 4.3.1980 Takže tak. Michal... Tie... Určite skočia jednotky zase na vyššie číslo. Myslíš? Ja verím tomu, že to bude minimálne 4. <laughs> tak ťa asi sklamem, lebo sú tam iba dve. Dve? Jojha, tam, hey, hey. tam tých jednotiek veľa nie je v celej rodine zatiaľ. No, no, no. Hm. no tak vynahrádzajú si to inde. Oni nie sú normálna rodina, že? Jasné, oni si to, nie sú. Veď, oni si to eh, vynahrádzajú v tých štvorkách. Mm -hmm. Veď už ste, už ste počuli, že keď zoberieme, že ako Peter, tak ako ste spovedali, že videli ste, ako Peter poukladal slova v tom maili, že takto vám nepíše chlap, ktorý uh, príde z roboty a doma si sadne k, telku, k telke a otvára pivo. Áno, to by bolo rázne písanie, keby to... <laughs> no dobre, takže dve jednotky, jedna Jedna, dvojka, trojka, štvorka aj peťka, všetko po jednom. Mm-hmm. Šestku nemá, potom má dve sedmičky a dve osmičky a jednu deviatku. Mhm. Tak to má aspoň primerane rozlož rozložené. Áno, áno, má to tam tak pekne nasádané. Mm -hmm. No a preto Peter, keď ju videl, tak povedal, toto bude moja žena, lebo to je, vidíte, dve osmičky a ešte jangový oheň, slniečko. Takže to je jasné, že kto tu je doma ten žiarivý. Čiže mhm. u Petra je veľmi dôležitá vec. Uh, tie baby budete musieť, či chcete alebo nechcete, upratať, lebo manželka je oheň, to znamená, že ak ju princezny budú provokovať, čo oni ju budú provokovať, tak vy to potrebujete ako keby rodina si nastaviť tak, aby podstate viete si vytvoriť hodnoty rodiny. Že sadnúť si ako rodina a povedať, čo je pre nás v rodine dôležité. Láska, šťastie, harmonia, pokoj, krik, výtka, hádky, konflikty a vydefinujte si, že čo to je a v podstate e, keď sú rodiny, tak ja každému hovorím, že vytvorte si taký, že Artušov stôl a tí, čo nosia domov peniaze, tak majú dva body, keď je to napríklad štvorčlená rodina, že keby boli napríklad tri deti, no tak tam budete mať poviac bodov, ale za normálnych okolností vám stačia, že Peter má dva body, Ivanka má dva body a princezny majú po jednom bode. Kým nenosia peniaze domov, tak majú jeden bod. No a teraz sa budeme rozprávať a nastavovať rodinu tak, aby v podstate bolo čo najviac hlasov. Takže e, deti, keď chcú čokoľvek dosiahnuť, tak keď chcú nejakú zmenu, tak musia ukecať jedného z rodičov. Samozrejme, vo vzťahu platí ale pravidlo, že manželia sa nikdy nesmú zhodiť pred dieťaťom, a, čiže musia, mať, musia pred deťmi komunikovať ako jedna osoba a vedieť, kto čo šéfuje, kto čo má na starosti, kto čo je za čo zodpovedný. Takže reálne manželka je ohník a takýmto spôsobom si viete tie, tú rodinu nastaviť, lebo tie princezny no, prišli ju trošku školiť a teraz ona potrebuje byť v pohode, aby zvládala také tie hry, ktoré oni na ňu budú skúšať. E, z pohľadu toho, tým, že napríklad manželka má trojku, jednu, tak by im to mohla ustať a zvládnuť. A ona má patogen horúčosť a predispozične... A predispozične máme tam uh, komentátora. Áno, bola v Žiline pri <laughs> miesto Andulákov. a, a predispozične zdravotne slabšie trošku trávenie a srdcovo-cievný systém Takže určite ona potrebuje sa smiať, radovať a hýbať. Uh mhm. -huh. No Peter ešte má taký, takú otázku, že uh, Vrta mu dlho v hlave, ako by ste vy, pán Planeta, vysvetlili, že vo výsledku preferuje varenú spracovanú stravu pred súrovou, zeleninou a ovocím, keď by sa dalo vychádzať z toho, že nám príroda poskytuje, čo potrebujeme. Odmyslíme prešlachtenie a supermarkety. Šlachtené sú aj strukoviny a my máme záhradu bez chémie už roky. Inak ďakujem krásne a prajem vám, nech sa darí v tom, čo robíte, aby sa potom nám a všetkým darilo proste. Nech sú všetky bytosti šťastné. Takže to je už kompletka od Petra. No vidíte, takže ešte klinec na koniec to završil. Aha. Takže a, je jasné, že kto v tej rodine bude filozof, takže to určite bude Peter, takže a, keď nám pošle dátum, tak v rámci maratónu si, ja si zoberem tieto podklady a potom to tak celé uzavrieme, ako to je nastavené, ale odpoveď je, že prečo variť, zoberme si, že naši predkovia, že teraz keď sa ľudia obháňajú napríklad, že mesom, že veď naši predkovia jedli meso, lenže naši predkovia, keď chceli jesť meso, tak ja som počúval nejakého historika, už si meno nepamätám, tak on tam rozoberal, že keď chcel niekto, keď zabili zviera a nemali oheň, tak v podstate to meso búchali o skalu dlho, lebo zistili, že to meso je potom ľahšie stráviteľné. No a var a oheň zabezpečil, že samozrejme príroda ponúka určité veci v prírodzenej čerstvej forme. Ale uh, oheň nám takisto dala príroda a ľudia, keď začali používať oheň, tak zistili, že im začalo lepšie tráviť. Len problém je, že v dnešnej dobe je všetko spracované, čiže to je nový extrém, prečo ľudia majú problémy s trávením. A odpoveď prečo by sme nemohli jesť surovú stravu, no lebo otázka, ako by ste zjedli fazulu? To znamená, príroda nám dáva fazulu a tá fazula je uh, v nejakom stave, keď je čerstvá, tak sa dá ešte tak požuť, ale keď ju chcete použiť napríklad v zime, keď ona vyschne, tak proste by ste to nedokázali zjesť. Mm -hmm. A takisto aj obilniny, že keď sledujete, že keď obilninu dáte do vody, tak ona sa prebudí a začne klíčiť. Samozrejme, z tohto pohľadu aj čínskej medicíny, aj ajurvedy, tak reálne oni spracovávajú veľa potravín a teplne ich upravujú, lebo zistili, že to sú potraviny, ktoré sú ľahšie stráviteľné. Samozrejme, určitou metódou, napríklad, či už je to živá strava, môžete krátkodobo niektoré zdravotné problémy vyriešiť, ale z dlhodobého hľadiska aj z praxe, že ja keď som začínal 25 rokov dozadu s e, podnikaním v tejto oblasti a otvorili sme bioobchod v Bratislave, tak tam bolo pár klientov, ktorí boli na živej strave. Ale ani jedného z nich dneska nepoznám, ktorý by bol čisto na živej strave. Čiže reálne, keď je napríklad vonku teplo a leto, tak prirodzene nemáme až takú tendenciu variť dlho a robiť komplikované tučné jedlá. A samozrejme, keď je vonku zima, tak nemáme tendenciu, že si povedať, že dajme si nejaké také že čerstvé ovocie, Čiže keď začneme to telo počúvať a začneme sledovať a počúvať tú intuíciu, tak zistíte, ktoré typy potravín sú pre vás dobré. Čiže to je ten najvyšší level, že ani planéta, ani podľa mňa žiaden výživový poradca na Slovensku ani vo svete vám nevie nikomu povedať presný jedálniček, prečo, lebo ten človek nie je jasno zrivý, on nevidí, v akom stave sú orgány, nepozná napríklad, aký máte patogén, to znamená, snažia sa z, pri napríklad vrcholovom športe nastavovať dokonale výživu podľa nejakých tabuliek, noriem, sacharidy, bielkoviny, aby dostali nejaký optimálny výkon, ale zoberme, keď zoberieme tých športovcov, kde sa oni tým výkonnostne dostávajú. To proste sú slabé výkony a, a pritom tá ako keby expertíza a tie, tá technika a tie analýzy, čo im robia tým vrcholovým, je extrémna, ale tie výkony nie sú také, aké by sa dali dosahovať, keby to bolo nastavené trošku inak. Mm. Hm. Čiže tu je moja odpoveď, trošku taká krátka k tomu, že či živá strava alebo nie. Každý potrebuje vnímať a vedieť, že ako optimálne si to poskladať. No a samozrejme, tu je ďalšia odpoveď, že keď Peter s rodinou vyrastajú na takejto, že super strave, ktoré si oni dopestujú a majú čo najkvalitnejšie zdroje, no tak samozrejme tie dievčatá budú neuveriteľné, keď budú veľké dospelé, len Problém je, čo budeme s chlapmi robiť. Lebo hmm. zoberme si, že jedna je šéfová, má tri peťky, druhá uh, vyhrala niekoľkokrát karate, takže kde zo, zoberete takého silného chlapa? Ale tak babám. viete, ono aj medzi dievčatami sú slabšie elementy, aj medzi chlapcami silnejší, takže určite si nájdu k sebe priliehavých partnerov. No, e, neviem, ako to bude, lebo v podstate chlapci sú nastavení úplne čisto metrixovo, väčšina z nich. No, podliehajú to tomu, je... určite. A oni sú nastavení, že Ronaldo, Messi alebo, alebo hokej a tam to končí. Ale keď Ronaldo, tak nie jeho výkony, ale jeho peniaze. No jasné, ale keď zoberieme, že to všetko robí Ronaldo, aký on má režim, ako sa on o seba stará, mm -hmm. tak to, um, uh, oni toto nesledujú. Oni len sledujú, že aké má peniaze a aký dosiahol výsledok. A to dôležitá vec, že keď chce byť niekto Ronaldo alebo Messi, tak jedna z vecí je talent, ale druhá z vecí je, akým pou spôsobom používajú mozog. Mm. Takže to je len uh, taká malá výzva na rodičov, ktorí majú doma chlapcov, aby ste proste z tých chlapcov urobili mužov, ktorí sú schopní zvládať svoju prácu, lebo chlapi sú napríklad silní v, v pracovnej oblasti, ale úloha maminy je, aby ten chalan zvládal tú ženskú pozíciu, tie emócie, aby bol schopný komunikovať aby to nebolo ako keď počujete našich hokejistov alebo futbalistov rozprávať o tom, že prečo prehrali. No a... naposledy tí mladíci do 20 rokov s Kanadou 7-1. No. Čo bol najväčší debakel vo štvrťfinále tohto ročných majstrovstiev sveta. Takže potom je to tiež o premýšľaní nad tým, kde pak soudruzi z NDR udelali chybu. No a to je ten náš slovenský šport, že občas sa blísne niečo, tak ako Slovan, keď sa dostal do Ligy majstrov a potom... Všetko proste, tam prehrali potom. <laughs> Všetko prehrali, že to si človek povie, že, že ako je to možné. No a to sú také tie blízkajúce sa... Len viete, hodnotíte tam zase hráčov, ktorí v podstate ani neboli všetci zo Slovenska. To, to nie je až také dôležité, že či sú zo Slovenska, alebo nie sú zo Slovenska. Pointa je, že ako to vedú, ako to napríklad organizujú, lebo reálne, ak je niekto dobrý, že keď zoberieme futbal, eh, čo ja viem, Ronalda, alebo Messiho, alebo Peleho, tak oni, alebo Maradonu, oni začali hrať a celú tú éru, ako hrali, tak všetci proste ich obdivovali a všetci za nimi stáli. Áno, poznačili, tá... poznačili, to bola éra Pelého, éra Maradonu a tak ďalej. No jasné. A keď zoberieme, tak u nás sa to tak, že preblikáva, ako keď máte zle zapojený kábel na lampe, že mhm. raz to svieti, raz to, raz to nesvieti, mm -hmm. že takto vyzerá náš slovenský šport. A ja sa vôbec za nej ale nečudujem, lebo keď ja som chodil čo, a robil som napríklad prednášky, že pre atletov alebo, alebo aj pre pingpongistov a keď som videl to zázemie, ako to tam celé funguje, to horšie, to ešte horšie ako politika. To znamená, v športe je ešte väčšia politika ako, ako je politika, čo sa týka no, normálne e, naša Slovenska. A párkrát sa mi stalo, že tiež že mali ísť na nejakú olimpiádu a vybrali nejakého podnikateľa CR, CRU, lebo ten im dal príspevok nejaký a pritom talentovaná nešla, tak ona potom sa vykašla na, na celý ten šport, mm -hmm. že si mhm. povedala, o čom to teda je. A toto je celý ten zadrhel nášho športu, že ja keď budem mať školu, tak mne je jedno, aký Ferko Joško príde na jakom aute, a teraz bude rozprávať, že koľko on peňazí dá, len aby jeho syn alebo dcera, poviem, to ma vôbec nezaujíma. To znamená, ten školský systém bude nastavený tak a tá škola bude nastavená tak, že tam nebudem sa kláňať nikomu, uh, len preto, že to je Ferko, Joško, Zuzka, alebo Anička, alebo koho dcera, alebo koho syn. A to bude to váš byť... sponzor ale sponzor mám ho v pytli, lebo ja keď, sa, ja keď sa pustím týmto smerom, tak ja si to, ja som povedal, ja to urobím buď dokonale, alebo vôbec. To znamená, ja nebudem to tak šuflikovať, že len aby to bolo, že no dobre, no tak urobíme to tak, že pomôžeme uh, aspoň piatim deťom. Nie, ak to má byť, tak to bude dokonale. To je ako Baťa. Buď to bude výborné, alebo to bude výborné. Do, mhm. do ja inej alternatívy nejdem. Čiže reálne dneska vidíme, že koľko takých úžasných detí na Slovensku je, koľko úžasných ľudí na Slovensku je. A teraz si poviete, ako je možné, že to tu tak divoko funguje. No preto, kým tí úžasní ľudia nezačnú pracovať na sebe a nezačnú žiariť, aj keď je to ako sme tu mali dievčatá v škole alebo v nejakom systéme, mhm tak aj tak tam viem žiariť a vytvárať tam taký malý chaos, kým ma moja dušička neprehodí na kolaj, kde ja budem úplne v súlade sama so sebou, alebo sám so sebou. Hmm. Hlavne musíme nastavovať zrkadlo tým, ktorí to všetko ženú cez známosti a kvalita ako keby tam ani nebola. A pokiaľ to necháme takto fungovať, tak to potom tak bude aj vyzerať celé. No, veď aj keď pozrite, ja som videl tohto nejakého, čo hra za Slovan a neviem, či, ako sa volá, a keď príde na Lamborghini mm. a, mhm. v reklame, no tak ako chce motivovať a, ľudí alebo mladých, a, že v podstate oni nerobia ten šport, pretože ho milujú, ale mi, robia to preto, aby zarobili veľa peňazí a to nikdy nie je cesta. To je cesta vždy do hrobu. Mm ak, ak by sa v športe alebo v čomkoľvek viedli tie osoby alebo aj deti, že my sa učíme nie kvôli tomu, aby sme mali veľa informácií, ale kvôli tomu, aby sme tomu rozumeli, tak e, to by ste videli, akým nadšením by sa tie deti učili, takisto športovali, lebo my to robíme preto, že milujeme šport. Ja som videl teraz, uh, som si pustil nejaký taký korejský film o futbalistovi a on začal trénovať bezdomovcov, takých starších pánov a išli na majstrovstva sveta bezdomovcov, ale zaujímavé bolo to, že v podstate z tých ostatných krajín to vyzerali ako futbalisti z reprezentácie, iba oni vyzerali ako bezdomovci ale oni boli takí nadšení, že všetci im skaud, uh, skandovali, mm. oni úplne dali do toho srdce a o tomto by to malo byť v športe. To znamená, že a toto tam zatiaľ celé chýba a toto chýba či v športe alebo v živote ľudí a ľudia by sa k tomuto mali vrátiť. Preto ja som milovník filmov a vždy budem, že aj e, teraz, keď bolo také, že ja som mal voľno, tak som si pozrel rozprávky, nejaké filmy moje, také obľúbené, Matrix dávali, tak to som si zase pozrel. Takže reálne tie filmy ja vždy budem používať ako formu jednak motivácie, ale aj inšpirácie, lebo človek z toho dokáže, keď je schopný a vedomý, veľa poučiť eh, a veľa pochopiť. Tak kedy si nás aj pri športe učili, že ťažko na cvičisku, ľahko na boisku, ale dnes, keď sa nejaký športovec objaví v televízii, aby nalákal talenty, tak eh, skôr je to o tom, že buď budete správne typovať v rámci typovacích súťaží, tam sa športovci veľmi často objavujú, alebo potom sa predvedie na nejakom veľkom fáre, ako ste aj vyspomínali, ale že by ukázalo, že to je aj drína, tak to tam veľmi nevidieť. A to bude Prečo? možno aj tým, dneska som počúval na, tak ako pri... Objavil som sa pri rádiu, ktoré hralo tam nejaké to komerčné a hovorili tam <laughs> zrovna, že čo bolo najviac googlené na Slovensku a za posledný rok a že najviac bolo, že ako zarobiť peniaze ničím. Mm -hmm. Hej, <laughs> proste to, to podľa mňa toto googlila tá naša nová generácia tých detí, ktoré chcú zarobiť z ničoho. No jasné, lebo keď eh, zobereme uh, eh, Instagram, Facebook a tam sa prezentujú hlavne ľudia, ktorí, ja keď som počul takých ľudí, čo sú úspešní v, tom, o, v, tom, v tej oblasti zarábania peňazí, tak a tí, čo sa napríklad aj hýbu v rámci Instagramu a Facebooku, tak oni vždy hovorili, že ak vidíte ľudí, ktorí ponúkajú kurzy, ako zarábať peniaze, že oni si tým zarobili, tak oni presne zarábajú len na tom, že zarobia, že vy sa na ten kurz prihlásite, ale oni zarobené nemajú. A to je také ten, taká tá a, digitálna dementnosť, to je jedna z a, e, vecí, čo nás poškodzuje, že nám stačí ukázať niekoho, ktorý príde na Lamborghini, pri tomto auto mohol mať požičané, ukáže nám účet, ktorý si vytvorí a ukáže, koľko tam on zarobil za ten rok a tí ľudia si povedia, wow, to je úžasné, od tohto človeka sa idem učiť a idem zarábať. A samozrejme, tí ľudia si jednu z vecí neuvedomujú, napríklad tá mladá generácia, lezie do veľkých ako keby prúserov, lebo ten svet dlhodobo nebude fungovať na tej hmote, že aj tie sociálne siete eh, dlhodobo nebudú schopné tak generovať a tak zarábať. Takže otázka je, kde sa to celé bude preklápať a akým spôsobom v podstate tá mladá generácia bude chcieť fungovať, keď reálne nebude vedieť nič, len eh, dajme tomu eh, predvádzať, lebo to aj keď som niekde ja sledoval tú štatistiku, tak v podstate na tom Facebooku a Instagrame je to postavené na kulte tela, čiže ukazujú tam ľudia chlapí vyrysované postavy s tehličkami, z obrovské svaly a babi také špeciálne oblečenia, kde im vidieť až do krku, obrazne povedané. Do budúcnosti. Áno, alebo do budúcnosti. <laughs> Čiže reálne to nie je vôbec ako keby žiadna hodnota, ktorú v podstate títo ľudia prinášajú. Samozrejme je niečo iné, keď niekto cvičí a ukáže a vedie ľudí, trénuje ľudí a pomáha im v podstate v tom fyzickom, v tej fyzickej transformácii, ale každý by sa mal zamyslieť a hlavne aj tá mladá generácia, tak ako Michal spomínal, že akú hodnotu podstate prinášam tomuto svetu a otázka je, ako sa budem na seba pozerať, čiže ktokoľvek, dneska ste počúvali tú reláciu, pozrite si tú vianočnú koledu a tam pochopíte, že keby som sa vrátil do minulosti a pozrel z nadhľadu do prítomnosti a potom pozrel do budúcnosti a videl, ako vyzeral môj život vďaka tomu, čo som robil, ako som fungoval, tak budem spokojný s tým, ako žijem a väčšina ľudí podľa mňa určite nie. Takže preto sú aj tieto relácie v rámci slobodného vysielača a preto sú tu aj tajomstva zdravia, že choďte do tej väčšej hĺbky a objavte ten potenciál, tak ako sme napríklad e, teraz sa rozprávali o Petrovej rodine, ktorá nie je bežná a ani nikdy bežná nebude. No ale samozrejme Matrix bude hľadať formy a skúšky. No a samozrejme toto nie je o rodine, ktorá, že si povieme, že môže fungovať v dokonalej harmonii bez nejakých e, pravidel a princípov lebo to sú štyri silné osobnosti a Peter bude určite štvrtá, takže toho doťukneme potom v maratóne. No mám pocit, že sme opäť v bode, keď by sme ešte mohli rozoberať všetko možné, ale prečo si to nakladať dnes, aby bolo zase kopec myšlienok a nezaspíme do 5 ráno máme možnosť si to odložiť napríklad aj na ten víkend, keď na nás čaká už avizovaný maratón zdravia a bude času a času rozobrať aj podobné typ, tituly a témy. Takže pre dnešok by som to teda zapichol, pán Planeta, a môžeme ísť aj rýchlo do Paplónu. No ja sa teším, lebo tak viete, ja mám teraz také, že spacie 10-12 hodinové obdobie z môjho života, mm -hmm. takže ja nie som ten, ktorý by uh, ty teraz ľahol do postele a no, do 5 rána premýšľal o problémoch uh, nesmrteľnosti chrústa alebo takých nejakých podobných a iných. Mm -hmm. Takže reálne ja som vďačný za to, že máme poslucháčov, že poslucháči sú takýto neuveriteľne zaujímaví, lebo reálne, že ja keby som mal neobmedzené zdroje, tak e, v podstate my e, máme toľko zaujímavých ľudí a toľko zaujímavých detí na Slovensku, že to Slovensko by mohlo byť na takom piedestáli, že by ľudia hovorili, že wow, aká tá krajina je. Samozrejme, takých ľudí máte v každej krajine veľa, len nikto s tým nepracuje a samozrejme pár ľuďom sa podarí vykúknuť, ale keď to uzavrieme, že fakt ja by som sa hambil, keby som, uh, keď vidím napríklad, že Petra Sagana, alebo Petru Vlohovú, alebo, alebo napríklad Hamšika, že na čo sa oni dajú a za čo si nechajú zaplatiť a za čo, uh, za, kde ako keby dajú nálepku svojho mena. Mm. Ja keď som videl, E, niektoré tie reklamy, tak by som povedal, že toto ja by som sa hambil. Toto za akékoľvek peniaze a pritom oni peniazy majú dosť. Mm. tuto sa nedá baviť o tom, že oni nemajú z čoho žiť a že potrebujú prežiť, že, že majú, čo ja viem, 10 miliónový dlh a preto sa ukecali na toto. To podľa mňa to ani jedného z nich nie je prípad a to aj hokejisti keď... svojho času robili pred tými majstrovstvami sveta, lebo mali teda sponzora obchodné centrum, respektíve ten jeden sieť hypermarketov, tak už tam lieš, riešili kotlikový guláš a podobné veci. No a toto je vec, ktorá je v podstate veľmi náročná, a, ale tomuto sa dá celé ako keby obísť, keď sa človek dostane do toho štádia, že fakt je hviezda v tom, čo robí a no, reálne takých ľudí na planete vždy bolo nejaké percento a vždy bol taký, že ako bol Bolt, potom dlho, dlho nič a potom bol druhý, tretí. Mm -hmm. Čiže reálne, keď sa Bolt postavil na štart, tak všetci vedeli, že, že idú o druhé miesto bojovať v podstate. Že, že idú o druhé, ani netypovali mm. a každý z nás sa vie dopracovať a to nemusí byť len v športe, to je v čomkoľvek, čo človek robí. Takže preto ja síce tento rok som skončil so štúdiom, nejakým takými skúčkami a bolo toho dosť, ale ešte mám ďalšie dva kurzy. No a samozrejme mám v pláne, keď mám eh, mysel bez hraníc, tak ja začínam a, eh, zase trénovať nové zručnosti tej hlavy. Čiže a, eh, reálne za 3 až 5 rokov, keď sa ja postavím a začnem rozprávať, tak ľudia povedia, wow, ten, ja, ne, ja nerozumiem tomu, odkiaľ on môže mať toľko mno, také množstvo informácie vrem odkiaľ. No naučil som sa, ako sa učiť. Že ak by si mal človek prijať niečo do nového roku, tak ja aj na, čo som robil prezentácie na skúške, tak som mal mysel bez hraníc a keby som mal zlatú rybku alebo čarovného džina a on by mi mohol splniť jedno želanie, no tak by som chcel, a ako, e, e moje želanie by bolo, že sa dokážem ľahko čokoľvek veľmi rýchlo naučiť a to je danosť, ktorá má mi zabezpečiť všetko. Potrebujem zarobiť peniaze, prečítam všetky knihy o tom, ako sa zarábajú peniaze a som schopný zarábať ľahko peniaze. Potrebujem byť zdravý, prečítam všetky knihy o zdraví a som schopný sám seba opraviť. Boli ma chrbtica, tak prečítam všetky knihy o fyzioterapii. Potrebujem sa naučiť jazyk, potrebujem sa naučiť programovať, čiže zoberme si, že schopnosť ľahko a rýchlo sa učiť je jeden z darov, ktorý nám na našej škole alebo počas nášho vývoja zablokovali a my ho môžeme úplne ľavou zadnou otvoriť a začať rozvíjať a používať. Takže teším sa na to, kam sa posunie celý svet a samozrejme my ako e, tajomstva zdravia sa budeme snažiť tiež posúvať a prinašať vám nové zaujímavé informácie, a najbližšie to bude teda v sobotu maratón. V sobotu od 6 ráno. Tešíme sa aj na stretnutie s Myškom, ktorý bol s nami dnes. No, teším sa aj ja. Sám som zvedavý, akí budú hostia a ako to budeme mať vymyslené, lebo zatiaľ my, my, neviem. Myško ako domácu úlohu upečie Petrovi v makovú štrúdlu, lebo... Bez, bez hrozienok. Bez hrozienok. Á, bez hrozienok. No som zvedavý, Toto, tieto Vianoce sme robili makovú štrúdlu, ale nejak sa mi nepodarilo cesto a bola taká trúsivá. Nevadí, tak... môžeš utrúsiť aj jablkovú, nemusí byť aj maková. <laughs> no dobre, tak... Uh... Je to výzva, je to výzva. Do... Výzva to je môžeš pre teba. Môžeš trúsiť dovtedy, dokedy sa ti nepodarí, takže Peter je schopný zjesť aj, aj tri. <laughs> Takže či, čisto makovú, nechceš tam teda nič? Môže byť aj jablková čisto. No tak, myslím, akože do toho maku, Nie, keď nechceš rozienka. Teraz... Nechcem no, však mák, hej, nechceš rozienka, to mi je jasné, a čo ja viem, dám tam datle? Ale netreba ani ďatla, nie je to žiadne vrabce a ško, škovránkov. <laughs> Dobre, ďakujem pekne. Ja si vystačím ako vták sám. Hej, dobre. No ale dobre. keď si máte vybrať strúdlu, tak akú chcete? Že čisto makovú, alebo makovo-jablkovú, alebo makovo lekvárovú, slivkový lekvár, akú chcete? Keď tak, tak môže byť kľudne čisto maková alebo čisto jablková. No dobre, takže máš, máš pečiatú úlohu. Polovička no, jablková, dobre. polovička maková. <laughs> tak to, to asi je, ale tak... A ten pekáč dobre. nemusí byť dlhý. No, jasné. No, taký kratší pekáčik. Dobre, tak, eh, tak sa teším, no. vidíme sa v sobotu. Áno, a želáme ti dobrú noc aj Andulákom, ktorí sa prebudili. S uh -huh. áno, a s poslucháčmi sa budeme počuť. Tiež. Tak sa teším. Tak sa maj pekne. Toľko Žilina, pán Planeta, do polnoci 23 minút. Bude vám to stačiť? Jasné, vedia, už som <laughs> vyrozprávaný. Takže ste povedali tiež všetko a v sobotu vás tu budem rád vítať. Nemusí byť žiadna nejaká že dychová hudba a, a dievčatá v kroji. Jaké červený koberec musíte Červený, Uha, tak ho treba Nie. zase povysávať. No dobre, no. Nejaké, nejaké mažoretky určite. No veď to som Nie. tiež myslel, že nejaké dievčata v kroji alebo tak... Ale vy rovno no, mažoretky. Vy ste, no. vy ste není Ja sa, nejako, ja sa do tých šiat nejako napasujem. <laughs> No dobre. Nie, také, také det, detvianský strých, holý pupok, takže... To hej, to dám. To, to, to dáte, to dáte. No mm. dobre, tak nechám, nech, nechám tú takú tú medzipauzovú predstavku, taký ten voľný program na vás. Dobre, tak sa budem tešiť. V sobotu ráno sa vidíme, takže dobrú noc a dovidenia. Dobrú noc a dovidenia. Pozdravujeme poslucháčov a prajeme všetko dobré do nového roka a hlavne začnite používať tie talenty a dary a začnite premýšľať, že čo je to, čo mňa naplňa, čo ma robím šťastným a čím môžem prispieť a, svojmu okoliu, ľuďom alebo svetu. A ak potrebujete motiváciu, tak si pozrite na tú rozprávku, ktorú som spomínal. Už som toľkokrát hovoril, názov mi teraz vypadal. Nevadí, nemusíte spomínať, nech si vypočujú reláciu, aby ju počuli tak, ten tak, názov. Tak. <laughs> Takže lúči sa aj Peter Planieta. No a z Banskej Bystrice sa lúči Peter Kršiak, slúbil som dnes oslávencov aktuálneho dátumu, tak ešte Ľubo Belák, ktorý si pripomína 75. narodeniny, ten robí bodku a do počutia pri tajomstvách zdravia s podtitulom Maratón v sobotu ráno o 6. Bol teplý júl, bol v srdci maj, Volali von na lúka stráni haj Motýl si lietal v záhradách. V zlatom jase šumel vách, po slnečných prázdninách bol teplý júl a august tiež. Šeptal ti lúč, že šťastne smiať sa smieš. Horeli líca, oči tvár, vonku júl bol v srdci jar. Trocha zvláštny kalendár. Teraz sám odchádzam, ďalej vám sa uberám. Wspomnienka, niech ci znie słoneczne to obdobie. Tak ja zalučím, aniel môj, podaj mi rúčku, chvíľu tíško stoj. Bude to chvíľa lúčenia, v kraji tom, kam idem ja, zima býva studená, už musím ísť, už tak sa lúč ešte svieti teplý slnko lúč. Rúčku mi daj a spomínaj, vonku ju bol v srdci maj. Slnečná a pekná baj. Teraz sám odchádzam, ťaľa vám sa uberám. Spomienka nech ti znie slnečné to obdobie. Teraz sám odchádzam, ťaľa vám sa uberám. Spomienka slnečné to obdobie. Bol teplý júl, bol v srdci maj, volali von na lúka stráni haj. Horeli víca, oči tvár, vonku júl bol v srdci jar, trocha zvláštny kalendár a ja sa lúčim, aniel môj. Podaj mi rúčku, chvíľu tížko stoj. Bude to chvíľa lúčenia. Kraj tom, kam idem ja. Zima býva studená. Teraz sám odchádzam, prídem ale znova k vám. Myšlienka nech ti znie, slnečné to obdobie. Teraz sám odchádzam, prídem ale znova k vám. Myšlienka nech ti snie slnečné to obdobie. Teraz sám odchádzam, prídem, ale znova mám. Myšlienka, nech ti znie slnečné to obdobie. Teraz sám odchádzam, prídem, ale znova mám. Myšlienka, nech ti znie slnečné to obdobie. Teraz sám odchádzam, prídem, ale znova mám. Myšlienka, nech ti znie slnečné